Uztaiak hogeita bat, txupinazoko saio berezia, arratsa deko bostetan, zintzilik irratian. arratsaldeko bostetati ba, sortzia bitarte mentxe egongo gara, zentzelik irratiko ba, urtengo denboraldi hau agurtzen. urtero egiten dugun bezala, ba, ba, kolektibo diferentetako ordezkariekin hitz egiten dugu ba, pixka bat, beraien, bueno, u ikasturtaren edo urtearen balorazio bat egiteko, eta baita ere prestatu duten egitarau azitzen. Ez, ba, etxepea berri, ea, urte, ba, enteren aldetik ze kontzertua prestatu dezuen. Komentatu pixkat, orgoita iruan da ez, Aztelenean? Bai, Azteleneako prestatu dugu urtero betzela, kontzertu bat eta hoi, eta buena urtean, ba, lautalde ongo dira. E, eh, Rioso antzer, gune ez egin nahi, doitu, nahi ditu, bueno, egin goitut, kontzertuak. bat. Ego eh, izango dela preso eta izlarien egunean, ba, bai, ordu batetan enkartela da izango dela, gero, bazkari herriko ja, eh, herri dagunean, bertan. daukagu pentsatua da. Ba. Ah. Jaia parranda, hombre, eta euskera. Jodi daukagu pentsatu la Todo el mundo seamos conscientes, ¿no? Que cualquier agresión que lo hagan a, cualquier ciudadano o ciudadana, ¿no? Sobre todo a las ciudadanas de este pueblo es responsabilidad de todo el mundo, ¿no? no vale mirar a otro lado. Porque si miras a otro lado, a lo mejor también le están jodiendo a la propiedad, ¿no? Entonces las fiestas que sea para todo el mundo. que si hay que llegar primero a toda velocidad. Con impuestos y dinero yo destruyo lo que quiero y mi palabra es la ley. ze, ze plan derruntu, ze plan haitxugu malnetako, ze, ze intentzi jo diu. Bueno, momentu zupinazoa bota, e, gero helduen el, danborra da atera, eta bentsat e, ondo pasare, eta gero egia zanda, parranda txoa tegin dugu. Eta nik uste du, ja, bueno, itxafero, itxafero prez dago, eta nik uste dut e, daudela bakarrik seinalaren zai, osea, momentu mhm. batez bestera izango da jaurtiketa. Bagoa, bagoa! Ah, ah, ah, ah, denarian letra entzutea eta eta eta zea eta ukitzea eh dena bat. <laughs> Ez da gitarra no bestaldean dagoen bueno, oraindikan. Bai. A ver, arrano lo bestaldean, a ver, venga. A ver, ahí va una puta, ya tú no hay pizca, tú tenían, sonido, A ver, a ver, a ver. Ahí tenés tú, a ¿Vale? Venga, va, vale. A ver. ¡Buena Magdalena! Oh, bueno. Este Txupinazoko saio berezia, arratsa deko bostetan. Txipilik irratia! Arratxal Leon denoi, hemen gaude zintzilik irratian FM eunean eta gaurkoan saio berezia, txupinazoaren saio berezia urtero egiten dugun bezala eta hemen egongo gara zuekin, ba, txupinazoa ba, bota arte eta bueno, pixka bat ondoren ere bai eta parrandan e, jarraituko dugu, baino bitartean ba, urteroko urtero egiten dugun bezala ba, ikasturte honek e, duenaren errepa errepasoa egingo dugu eta bueno, ba, jaietan ba, zer daukagun gogoratuko dugu ere bai atzo hasi ziren beraz jaietan murgilduta bai, bai, gaudela bai, esan dezakegu batzu beitu zea hotxakin etorri diren <laughs> Nabaitzen duzu ea hotxak entzuterakoa nabaituko duzu nortzu diren atzu eta nortzu datzu sintxo egon ginen etxean. Ba. Bai, nabaituko da bere Baina bai, bai, laurak esan bezala, ba, proetxatzen dugu zaioa urteari gure denboraldiari amaiere emateko eta nola ez, ba, ba, jaietan murgiltzeko. Ja, normalean honekin azten gera, baina atzoko jasi ginen, orduan egingo du atzokoaren kronika baita ere, atzoko gertatu ziren, gauza zonak eta, bueno, aje, hemen daukagu, gutxi gora bera berroita saspi gradu ditu. Ai, aje eta sargori, oixe, bai. Berroita saspi bat gradu edo berroita sortzi bat hemen, herrerian, Eta, bueno, ala ere esan, oantxe momentu honetan hemen irratian laulagun gaudela, bi hau txentzutetu duzu, eh? baina lagun gehiago badaude, baina animatu jendea baita ere, alako egunean, ba, eki guatzo egintzen utela, baina ez da itzakia, zebeste batzuk etorri bali magera, ez, ba, zuek ere, ba, eta ekarri, ba, ekarri barrekoa, eko eh? lako egunetan baskertzen ditugun produktu oie, yeah, ba, bai, eta abanikoak, eh, igual bide batez, ez? Eta gauza guzti horiek. Eta, bueno, bai, aipatu dugu Nola bait, e, eh, aurrek urterante egiten genu urteko alako albiste albiste nagusien laurpen bat eta horrela, baina maztu dugu denborarik eman prestatzeko eta bueno, gainera albiste mordoizko bat izango lirateke, eta bueno, gure web horrian hor badituzue, bai, zintzili.neten, ba, urtean zehar jungarenak sartzen, ala ere, ba, nola egingo ditugun elkarrezketa pilo ba, baitare emendikan, ba, bitarte, hor ere, seguro agertuko diela gauzak urtean zehar egon direnak, eta nola ez, ba, jaietan baitare, baina saio hau azteko, ba, bai nahiko genuke gogoratu, ba, ba, gure lagun bat ez da, ba, urte nutzi gaituena, Zoritxarra txupina zabota gabe joan zitzaiguna. Bai, Bai, bai. Eta orduan, ba, bueno, basaio azteko, ba hori, ba, bai gogoratuko dugu, bain dela bilabete, espiru bilabete, bai. hemen irratiko laguna, eta bueno, herrian oso zaguna, eta bueno, saltxe askotan, ibilitakoa, orduan, mm -hmm. basaio azteko, albisteak gue horrian dituzue, baina inasito, inasitoren sarrearekin hasiko dugu, ba gaurko saio berezio. agradezco eso La radio de los colgados. Oribe. Itxasuari begira egintako gogo eta batzuk dira urren. zuen torri Iturri jantzen dago Arbotxo txurila Bilok ere dango den Nainten guztia. ba hoxe hasito bai gogoratzen, ez, hola, ba gure web horria baita esentzili.neten, ba bere saioa oraindik indikan ere orain bat eta bain saio entzun daitezke lotura hor dago. Eta bueno, ba ba gogoratzea, jonseskigun lagunak ese manera tetik eta bueno, bizitak aurra jarraitzen du, zutenen bezala, ordan gojai eta muruldu beharko dugu. Bai, hori da, ba, eh, baina bueno, ez dakit, eh ipatu dezula eta hemen teknikari moduan onorio daukagu berarekin egiten zen gogoratuko dugu bentza saioaren izena, euskararekin bueltaka berarekin euskara eh, ikasten genuen, euskara klaseak ematen zituen ba modu berezi honetan eta eta bueno, ba eh, irratik idea izan dalako, ba bueno, pues nik uste dut omena gugal saio hau eskaini darko diogu Ekin eta ba, kideak esan duen bezala ba jun zaizkigun guztiei irratitik pasa direnei eta hori ba besarka bat Venga, musika eta martxa Oreretako irrati libran zaudete, oraintxe irratia piztu badezue eta txupinazoan saio berezian gaude eta hasiko gara urtero egiten dugun bezala, ba herriko kolektiboei e, ba elkarrizketak egiten dizkigu jakiteko, ba, ba nola joan dan e, urtea eta bueno, ba jaietan zer egiteko asmoa daukaten edo zer daukaten azpimarratzeko lehenengoa, ba ernai ernairi egindako elkarrizketa da eta bueno, hoxea orain, bueno, ekoan egunean grabatu genuen bai, eta grabatuta dago hau batzu zuzenen bai. egingo ditugu beste batzu grabatuta daude hau grabatuta dago venga tekniko venga hau ba, ba, ba, hemen txegaude txosnagunean ernaiko bilagunekin eta, bueno, lehenengo gauza, ba, a ber, zemol, zemol zikus dituzu jaiak. Ondo atoz, ala... Bai, hain pizkat ah, pixkat berotzen, egia esan, montajian asuntuekin ta horiena, baina, bueno, ja, pixkat txosnak ikusita ja montatuta ja egia txiportan jartzen, eta ja gogoak. Da, jendea ikusten dugu jendeare bai gogoakin da biela, gutaz aparte, que, bueno, lanian, eta parrandako gogoakin. Eta zer da antolatu duzuena zuen txorna? zen zuen txornan hemen dago ez gazte asamladakin batera ez, egiten duzu ez? Ez, gazte asamladak bere txozna jartzen du, eta gero hernaiek bere txozna aparte jarri du. Baina bai pixka planteamentu komun bat egiten dela txozna batzordetik, eta hor bai gola aipatzekoa hogeian egiten den, horten egingoen poteo panfleterua do, pixka dazkenean eragile guztien artean bakoitzak bere edukiak zabaldu eta gu planteatzen ditugu jai eredua gerriratzeko egun batu bezala hartuta pote hori eta gero baitare hogeita batian txupinazuakin batea urtero antolatzen den kuadrilean igoera urte nernaiek antolatuko gula. Aha. Vale. orduan eta, bueno, eta bestela, ba, zebai berezia, goatze dut iaz beste lagun batzuk egon entzela ni justo kasualidades aurten ez daude lagun horiek hemen, bo, kasualidades ez, ez daude beste arrazi batzen gati. Zebai, izan bai, tesan nahi inguruan? Bai, argi dago behaien ere nabalitzen dela, azkenian, gazte pila bat aidea izaten atxilotuak eta espetxeratuak eta jaietan ere behaien utxunea nabaritzen da, azkenean gurekin batea lanian ibiltzen zen gaztea dialako eta hor bai gaztea asamla bat ere kamiseta batzuk atea diela behaien utxune hori edo betetzeko moduan edo eta txupinazuan bertan ere gurekin batean godiala naizta bertan ez egon agurtzeko, mesure bat, animazia denak ah, bosterditan kuadrilen igoerara, bosterditan txosnetatik ah, abiatuko da, lehenengo bakoitzak bere kamisetaren dekorazioa ingo du, eta gero ja txaranga herrikoi batekin e, txupina zaldea jungo gea dena jaie hasiera ematea. Bale, bai, ba, mila zer. Zuei. Itxasuari begira egindako gogo eta batzuk dira urrengo bertsuak. Ba, ba, berneko gazte zioten bezala, ba, bueno, ba, ez amar minutu barru edo aurki, ja, hasiko da, o, txupinazoko egoera, bai, usteritan da, hain goiz da, nire daukat, bai, usteritako, ke pasada, no? Higo Tajeche, te digo Tajeche, ¿no? Como el Tour de Francia será eso, ¿no? Pueblo le puedes dar 100 vueltas, ¿no? Eh, ahora, a tu asesor en veré comentarte en baitare la calejilla reivindicativa, or, el de baitare, está bueno, y eso te conozco color hecho de gonzén, eh, está, Eta bueno, zara eta pixkate gintzen ere bai Eta, eta gero baitare ere, ba, bueno, bera komentatzen zuten Ola, ba, gazte falta direla baita ez ba, bai. Herrian ez, orduan ba Eta bueno, ala ere gauza gehiago hasi dira ontxe bertan ari bez herri baskaria herri baskaria de guardiko ordu egin da, egiten ariko dira Bai, eta... merkatu zarre nortikan pasan naiz eta bai, entzuten zan eh, bai, jendetza bazir dien zegoela Eta telefonaren beste aldean Mikel Azuloko miren izango dugu Hala da, jopa miren Kaixo, arratxaldeon Kaixo, arratxaldeon Komentatu zen igun, herri bazkarian zinela, hala da Bai, hemen nago, bai eta biroa? giroa? Ba, kriston giroa, maiak ja altza dituzte, eta bueno, uste dut ja flashmobako prestatzen. Aha, flashmoba baita le dantzatu behar duzu? Ba, bueno, a ber, azetzen <laughs> dena. <laughs> Ze, ze ma jende bildu da? Ba, bera, eh, bak, kontatza zai esaten dela, baina jendazko? Egun bat igual bai. Aha, ondo, ondo, ondo. Bai, bai. Bapo bazkaldu aldezue. Bai, oso ondo, kriston goxua, benterezka goxo goxua parrilan, eta primeran, primeran. Vale. Zure deitzen genizu, miren baitare, zere, eh, bueno, herriko taberna eta elkarte askotan, ba, egun hauetarako, bain ba, bat, ekitaldi eta gauza antolatu dira, eta horien artean, ba, zuek, ba, Mikela Zulon, ez da? Kontatu zere ingo duzu Mikela Zulon, eta zen egunetan. Ba, Bai, ba, erabaki genuen nirikitzea Mikel Azulo, bai gaur, eta bai hogeita lauean, e, DJ-ak eukiko ditugu, eta jai giroa oso ganberroa, e, ba, pixkat, e, zeiatuko gea, e, dirua lortz, dirua lortzen, estena teatro jardun aldunak egiteko Mikel Azulon udazkenean behar tartean. Mhm. Oso ondo, ba, gogoratzen dezu, e, e, gogoratzen dugu estena teatro egunak izaten direla ekainan, ez da? Aurten ere oso potenteak izan dira, teatro eta dantza egunak, eta, bueno, esplikatu pixka bat, e, ba, hori zizte ekimena estenak, e, teatro eta dantza egunak ekimen horren baitan, e, ba, bueno, zertan datzan? Ba, e, saiatzen ari geha, ezpenara piezakea etortzen den jende guztia, bere lana, prozesuan dauden lana presentatzea, ba, prozesu horren bukeneran, Mikelara bueltatzea, lan osoa presentatzea. Eta hori da, e, ziz, e, Eta orduan, ba, hoia subentzionatzeko pixka bat, ba, beti oso, ba, saiatzen geha duinki pagatzen jende eta oso zaila denez, ba, horrelako gauzak egin barritugu, e, lortzeko, ez? Eta hori, Orduan ezena eh, jaialdian bitartean ikusi dituzuten lana berriz eh, ikusteko aukera egongo dea Mikelan, eh ilabetean igande batean lan osoa eta ja bukatuta eta hori. Oso ondo, e, bueno, ezakit, ez e, figura mantentzen dezue, e, zizte e, egun hoietan ere bai eztenakide egiteko aukera izango da, ez, edo nola egingo dezue? Bueno, erabaki dugu e, izango dela urte zurte berritzeko gauza bat, ez? Ordu nudazkenean, bai, e, aurten, zi, e, aurten egin dien guztiak, eukiko dut eukera tortzeko, bueno, mundu guztian zat da doain ez, baina hain ba, laguntza hori mantentzen da ez, eta hurren gurtean, ja hau berriko ziztekin azten geanean, ba, ja, hor eh, hasiko geha berri zuztenak edak egiten. Osondo, miren, ba, ezakite eh, zerbait gehiago gehitut nahi duzun? Eh, ez, animatzeko mundu guztia pasatzea Mikelatik, eh, Euskal Antzerkiaren aldeko postu badela, eta aparte oso ondo pasako dugula. Osea, que... Hoxe. Oso ondo, oso ondo, pensatzen dut e, aukera egongo dara ere bai gara, gardoak eta kombinatuak eta olakoak ere dateko hori Mikel Azul ez tartea. Bai, ez, ez da, ez bai, bai, da, ki, torregatik. Bai, madalenetan dena dago hartuta Mikelan. Dena dago hartuta ondoan hori da. Oh. Beitu dela taberna baten ez la sekula sartu, nik beitu gomanetan sartu gure, Bueno, mila eskere eh, miren gurekin egoteatik. Le, zuen, zuen. Ondo, ondo, pasa, eta ondo fundadilla jaia. Zuen. Aio. Bueno, Mikel agoratu dizkigu mirenek, baina txartelak ere baditu gurtik antakalean zarikusiko zenituzten sindikato tabernan baita ere, ba, digi bito, rehongo da, e, gaur bertan, gaueko bitarditan baita ere, e, a ber, gauza gehiago hortikan, hogeita lauean baita ere arkaitza tabernan digi bito eta jugurina boro, ba, egongo da ere bai. E, a ber, opa, lagun gehiago bat oso nintzirretia, ba. ah. begoza gehiago daukatemen apuntatuta, oentzen argazkiatea dut, zeren txintxarrikoak gaur jarri dituzte txartelak, eta bezatokaten txintxarrin, oentzen esatu izuet, Biar, biar, labur metraia, pendejoren labur metraia, karratxaldeko zazpitan hori txintxarrin, eta eta hogeita iruan Marcel Magoa, eta hogeita lauean Eugenioren monologoa, dena zazpiak aldea, zazpitardiak aldea. Bueno, eta seguro gauza gehiago bado dela baita de hor, ez taberna eta den dena ez Bai, gero komentatuko dugu ere baitxoz nagunean, eh, euskal gunean, eta bueno, gune guzti hoietan e, eh, bazerre egongo dan, eta, eta bueno, orain txe gombidatu ditugu irratian, eta beraiei emango diegu hitza, ah, musika, musika pizka bat, aurkeztuko ditugu, eta venga, aurrera. ari da Laura ematen aholkua zuzen zuzenean duitasunako bilagun etorri zaizkigu nazia, Alfredo eta eh, eta Josean bai eta bueno ba, lehenengo gauza jaietan gaude ez da duintasunak zuek ere imaginatut jaietan parte hartuko duzuela lehen gazteak entzun ditugu El adinoko bueno, ere hartuko duzuela Gure eh? jaietako bestiak bezala izaten da, pues, eh, jaiak fiskal duintasun hautzi, baina duintasuna bezala, baina, bueno, e, pixkate jaiare bizi, zatik kan, guk urte luzean izaten dugu mila gauza egiteko, hori duen pixka bat, oporrak aiatzen genian, lopen, oa ba, festa bezala, pues, nahi dugu pixka bat, e, eh, lasaitu bizi, eta pixka aztu minipin, omeste gauza dago iteko, omeste gauza dago. Zeren urtea gauza desente egin dituz ez? Agian esplikatzeko lehenengo, bueno, nahi zuen euskara zer nahi zuen bezala, zer den duintasuna, Zer da, zer da duintasuna? Erdegaz, venga. Bueno, de ¿de dónde venimos? Sí. Eh, más o menos, bueno, eh, a ver, de eh, estamos implantados en todos los pueblos de Cuzcoa y tenemos contactos con otras agrupaciones, con otras plataformas que están metidas en Navala, en Álava, Nafarroa y Vizcaya. Nosotros tenemos contacto con estas personas y entonces estamos movilizándonos empezamos a hacer algunas movilizaciones en el pueblo, en Oreta, y entonces empezaron a acudir unas pocas personas. Bueno, según ha ido subiendo las concentraciones ha ido subiendo más gente. Nos hemos encontrado al final, nos hemos quedado sorprendidos porque parece ser que el tema es preocupante. Preocupante porque ya sabéis el tema del copago como está. No solamente el copago. El copago se define en dos. El, son, el, repago, comenta el compañero, porque son dos veces el, copago. Pero uno es el farmacéutico y otro el hospitalario, que quiere decir, el farmacéutico son las recetas y el, otro, el hospitalario, son la silla de ruedas, eh, cirugía y todas esas cosas quieren hacer. Ambulancia, etcétera. Entonces, el copago nosotros aún pensamos que tenemos que ir reivindicándolo. Bueno, este aquí tengo honest, honeste gauz día bezala, eta hiriak entzenkio que e, eh, lareunta ipiko e, eh, zeak errezetak indibidututra dana ordaindu behar deutela. Orduan, hoy da, guk deun e, jornala opensilioan gutxi dinko, oitanak jendu eh? orduan da gauza bat oso txarata danak ez dakit, e, jendiak nolaino zehatzen zehatzen baina nik uste du kontuan du behar duela jendeak e, eh, inber duela artean oitan aurre kontratea kontraatea eh? toi betokin ustea hemen dik aurrea inber ditu oik e, oan pestatuko dugu eh jendien firma bilatu ondien dana kontra juteko. Firmatzu bildu, e, e ko, kolegio farmazeutikoan junta itzein beharidekin, eta abartabar ingo bueno, hemen e, guk esan dugun bezala, leheno esan bezala, oporrak, ematen diuen denbuan tartian zerigan, bueno, guke ja leno baino gehi joan nahi dugu ja irurogeita ja irurogeita urte eta bueno, pixkate guke lasetzu nahi dugu eh, naiz eta egin e, oien kontra dana eta lana gu e, besteak abela ditu duten zerbait, nik uste dut. Eta, oporrako egizan dira pixka bat, e, lana geixi lana geixi e, entre komina ezetan bezala, eta bueno, hortik gana abertze lortze dugun, baina oi ez da gurien lana bakarrik, oi da lana den hona, Zatik beste laz da gizein behar ba, komentatu Zari? duzu helen, e, prestatzen pixka bat elkarrizketa, oporrako hain bai, pixka hartu, baino ja iraian, setiembre ja, ja tenez ja ja, bai, bai. nada más acabar las vacaciones, no? Guk irailako, irailako, biako jarako konzentrazioa prestatu da. Baina horrek ez duzan nahi egon geldi gauz dela, gauzak itxena, ja, pixka, pixka, gano, baina, lasa jo, Ondikan zehatutzen pues, egia, esaten bezala, filmak eta prestatzeko, farmazia aurrian danai hartzeko filmak, eta bat tabar no esan dutun tu, Eta barkatu, oan erderaz la egin dizute. Bueno, bien, como ha dicho aquí Narro, entonces nosotros seguimos trabajando aún, porque vacaciones tenemos entre comillas. Entonces, nosotros hemos seguido haciendo concentraciones aún, apoyándonos en, eh, la última, una de las últimas ha sido el 2 del 7, el 13 concentrados, eh, donde en la plaza de Pío 12, ahí nos concentramos para, eh, el tema del copago y luego hemos estado también movilizándonos eh, sobre recortes el 9, de el 9 de junio. También deciros de que, como ha dicho antes, bueno, Narro, que estamos trabajando entonces, Varios colectivos, entre los que encontraba la plataforma de pensionistas de marcha de Vizcaya, Nafarroa Pensionista, Lanean de Áraba y de Intasuna, de Guipúzcoa, mantuvieron una reunión cómo hacer frente a los recortes del gobierno español con, con, todo ese tema. Entonces, se, reunieron con HB Bildo a petición de estos y queda para el mes de septiembre a ver cómo se puede empezar a funcionar para ver qué hacemos sobre parar los recortes estos, porque aún quieren em, en septiembre quieren empezar otra vez con el tema de las pensiones, pegar recortes y todas esas cosas. Entonces hay mucho tema aún que no está que está coleando por ahí, ¿no? Entonces, bueno, nosotros vamos a seguir haciendo las concentraciones. Eh, las últimas que se quedaron, que remarcaremos, se quedó en la asamblea que se hizo aquí, se quedó de que 2 de septiembre, lunes, a las 10 a las 11:30 nos reunimos otra vez enfrente del ayuntamiento y haremos otra pequeña concentración. Pedimos a la gente de que asista porque hay que salir a la calle. Esto es importante. Hay que salir porque nos están degollando solamente con no solamente con el, plan de, eso del copago, sino que viene el plan de sostenibilidad que incluso aquí a los jóvenes también afecta, que no solamente afecta a, las personas mayores, ...por el claro, con ese dinero de sostenibilidad es lo que van a pagar luego las pensiones. Las pensiones, las pensiones a nosotros sí, y a vosotros que estáis trabajando hoy en día, ¿Cómo os van a pagar? ¿Qué vais a hacer? Tenéis que movilizaros, porque claro, no es un tema solamente de los viejos, es un tema de todos. ¿Eh? Va, va, va, a la ciudad. Va, va, va, ez dakit. Va, bai, jarraitu behar dugu saioarekin, baina, bueno, data que eldetzen da ez, e, eh, iraiaren birako ez, me queda de bueno, agurtzeko nahi duzuena, si queréis comentar algo más. Eh, lo, único, lo único, a ver, sí, a ver, a ver, sí, lo único, a ver, deciros, hoy sale una crónica en el Diario Vasco con el tema, como ha dicho antes diciendo Josean, con el tema del, del eso del, copago. Entre ellos, el, el, el, presidente de las, de las farmacéuticas dice que ellos tampoco están, son partidarios del sistema del copago, porque hay muchas dudas aún. Porque el artículo de la ley 16 barra 212 dicen que hay que pagar, pero ¿sabe qué ocurre? Que están pagando, están haciendo los descuentos sobre, eh, sobre lo que has cotizado toda la vida sobre el 2011. Sobre el 2011, sobre el tema de la renta. O sea, los datos no son, no son bien. Hay mm. personas que se han jubilado ahora que no le pueden descontar exactamente lo que le descuentan. Entonces hay muchas quejas, hay un montón de quejas, hay un montón de quejas que dicen que en el teléfono 012 eh, de Atención Ciudadana recibió 3.649 llamadas sobre el nuevo sistema del copago, solo durante la primera semana de implantación dicen que tienen muchas dudas, los farmacéuticos aún. Por eso nosotros, como entonces Josean, vamos a ir con el Colegio de Farmacéuticos para ver si podemos recoger firmas y a ver, porque a ellos también les supone mucho gasto, las han puesto mucho gasto todo esto, la, estar muy, claro, eh, eh, eh, hacer la informática y todo ese rollo y luego encima que tanto le ha dado información a la gente, que la gente está sin información. Vale, sí, va, bueno, seguiríamos con el tema, pero bueno, luego el año que viene también ya tendremos tiempo de hablar, y así que va, hoy da, va, va, va, va, va, va, esa nahi nuen, guk ere oporra egiten dugu rengo de aldean esan nahi nuen, bai, bai, bai, bai, hoy da, ira jetik horre, bai. Eta eskerrik asko, eta bueno, ondo pasa, jaiak, eh? Hoy da, ya, orain, bai. Vale, vale. Venga, venga, mi esker. Vaya, bueno. Bueno, ah, bueno, salva, bai, eta jarraitzen dugu zentzilik irratiko saio berezi honetan, eta ja sartzen gara gehiago jaian jaian, eta creo que está al otro lado del teléfono tenemos a Luis de Fomento, ¿es así? ¿Opa Luis? Sí, Racha León, buenas tardes. Racha León, ¿qué tal, qué tal, dónde estás, en la Alameda? No, pues ahora mismo estamos en la sobremesa de, la comida de comisión de fiestas, Y se está haciendo en este momento, bueno, se está haciendo el flash mob y bueno, ahora un poquito de receso porque hace mucho calor. Pero aquí estamos, pues disfrutando. Vale. Esperando ya la hora del chupinazo. Eso es. El motivo de llamarte a ti, bueno, tú eres de Fomento, de Fomento Cultural, y el motivo de llamarte a ti, bueno, son dos. Uno, habéis participado como con otros muchos eh, colectivos y grupos de pueblo eh, y sociedades en la Jaiba Zorde y un poquito sería pues explicar un poquito cómo has visto la comisión, las novedades o cómo ha ido este año y luego por otro lado has comentado, te preguntas si estás en la Alameda porque hemos visto que ahí estaban poniendo ya la pantalla gigante donde se va a hacer en streaming el chupinazo y entonces explicar un poquito las dos cosas, ¿no? Y para empezar eso, no sé, si tienes algo que comentar sobre sobre el Jaiba cómo ha ido este año. Bueno, pues muy bien, muy bien, porque hay muchos puntos de vista desde todas las asociaciones, tanto sociales como culturales, pues ha aportado todo lo mejor pues para poder eh, organizar unas fiestas que sean del gusto de todos y de todas y en definitiva pues es lo que lo que se ha buscado y bueno esperemos que sea del agrado para todos los todos los convecinos el punto de vista ha sido bueno y en definitiva pues pues estamos ya a pocos minutos ya del principio. Y luego, en referencia al tema de la pantalla, bueno, pues ya el año pasado ya se, puso por primera vez. Eh, bueno, dio, dio buen resultado, la gente estaba muy contenta y bueno, este año además eh, se ha ampliado un módulo más para que la gente lo pueda ver mejor. Se va a hacer una proyección también eh, de fotografías de las fiestas del año pasado y en definitiva un poco es pues que la gente se sienta representada en todos los actos que, hemos preparado, sin más. Ajá. mucha gente lo agradece, ¿no? Porque la, la Rico entra ya la gente más joven, con muchas ganas de saltar y de jolgorio. Y bueno, eh, todo el mundo tiene ganas de fiestas, pero algunos prefieren el chupinazo un poquillo más tranquilamente, ¿no? Y la Alameda al ser tan grande, pues se puede ver más, más tranquilo, ¿no? Un poco el condicionante, pues es el sitio eh, yo creo que a todos nos gustaría estar ahí adentro, pero bueno, dadas las circunstancias por cómo es la plaza, pues es un tamaño reducido y bueno, pero bueno, para eso tenemos la tecnología y nos tenemos que servir de ella. Eh, la pantalla yo creo que hace un servicio pues muy grande para toda esa gente que solo oye el chupinazo de ruido. Al final, pues ver las imágenes y demás, pues es estar participando en la fiesta directamente. Bueno, vamos a Luis. Te dejamos que sigas ahí. no sé si te toca de vuelta el flash mob o vas para la Alameda, pero bueno, que empieces ya con la fiesta, que sigas con la fiesta y que te pasa Hayak. También es que gure que negotatik. Muy bien, otro hondo, venga. Venga, que venga, gur. ¿Qué Yo traduzco esto de esta forma. La radio de los colgados. Oribe. <laughs> Arratxaldeko hemen txe, bueno, entzuten dezuten ez, jende gehiago dago gurekin estudioan, arratxaldeko seiak laurden gutxi izateko, ba, bueno, gutxi falta da, txupinazoa arratsaldeko zazpiretan dakizuenez, eta, bueno, leno, ba, Luise komentatu du, ba, pantalla erraldoi bat, erraldoi bat dago lazumardian, txupinazoa jarraitzeko, baino naizu ez, zintzilik irratia, ere, bai, konektatu, i, piztu irratiak, eta konektatu eh, e, FM eun, edo internet e, e, bitartez entzuna nahi bat zue, aukera daukazue eta orduan e, ba hortxe sartu zintzilik e, punto eta eta aukera izango duzue ba klik bat eginez ba zuzen zuzenean edo bueno igual pixkat atzerapen e, batekin igual segundu batzu tako atzerapen batekin ba bueno gure saioa entzuteko eta txupinazo saio berezi e, hau ba, ba entzuteko orduan E, hau xe, ja, behin esan da, ba, <laughs> ba goaz aurrera eta aurkezten dugu, norain aurkeztu behar dugu bosurrengo elkarrizketa, eta da jai batzordeko, ba, bon, ordezkari bati, egindakoa, eta hau esaten dute. ekin da gaude, jai, ba, jai batzordeko kidea bai, baina bueno, txona batzordeko kidea ere bai eta gure gana ditu diogu, ba, txona batzordeari buruz hitz egiteko Ae, ba, ez dakit, ba, ikusten dugu ja dena montatuta daukazuela, ze, ze, ze azpen marratuko txona batzordekoa, horten Bueno, egia san e, urtero bezala neko gitarra zebala egin dugu, ba, bai, kontzertuekin eta, eta guzti hori Eta, bueno, zuk esan dazun bezala, ia montatu da ditugu, eta, bueno, pues, pixka bat ere komentatzea, ba, urten saiatu gara, ba, nola baite, eh, urteroko egiten dugun horrez gain, pues, eh, gauza berria sartzen. Osa, adibidez, e, atzo hogeian, e, pateo panfeteroa egin genuen, bada, bueno, modu berri bat edo egin nahi izan dugula, errebindikatzeko, alegia, ba, elkartu geha, hemen bertan txosna gunean gauden eragile desberdinak eta euskal pues, bakoitza nola baite, ba, berea errebindikatzeko, eta baita ere, egin diogu egon bitea, pues herrian dauden eragile desberdinei e, ba, parte hartzeko eta bueno, ba, norbeak ere ba bere koloreekin eta ba beria errebindikatzeko. Orduan bus igual elementu hori berritzaile bezala da aipatzea. Eh, gero bestalde ere bai, ba txosna batzorretik ere igual azpimarratzea bereziki, ba festetan gaudenez, ba pisa bat ikusita azkeneko astauetan ikusitugun irudia, ba izan ferminetan eta barrez, ba, erasoen inguruan, ba, bueno, bai interesatzeza dugula eta konbeni dela e, berriro ere azpimarratza guk geurean behintzat ez dugula horrelako jarrearik unartuko inondik inora, eta ba, benetan oso kezkatua gaudela ba, festetan ikusten ari gian irudiekin badakigu noski, ez dela festetan dagoen elementu nagusia, baino bai gaudela pixabek ezkatu azen zuerretan, eta arba, monobargi bargi esan nahi dugu, ez ditugula mertuko eh, horrelako jarrerak e, gure egunetan, ez da. Eta, bueno, ba, pixka bat igual zakit, e, eh, ja gauza asko esan ditut, baina... Bai, agia, bueno, kontzertu iburuz eta bai. enteko indiorok ekin ta egongo garen ez, eta besteak olo zauen bai. Agian bai azpimarratzea, hogeita iruko, ez da, kuadrien bai, eguna, zela potente, jende asko, eta pixka bai. kontatu. Bai, bueno, hori esan honen, azkenean, bueno, urtero, urtero errepikatzen den eh, data esanguratsua dela, e, hogeita irukoa, kuadrien egunekoa, eta egia esan urtetik urtera barrakazta gehiago izaten ari dena. E, guri ere iazi harrapatu zen pixka bat jogoz kanpoz, e, eh, seireun da piko personal kartu eta, bueno, pentsatzen duen horten agia mantenduko zela, baina ez da mantendu. Osea, mantendu baino gehiago gainera, hilo egin da, eta hilo da hogei personetara, ez nahi, eta azkenean badela, nik uste, e, eh, madalunetan kontzertu ez gain, jende gehien bilduko duen eguna edo, edo ekintza. Orduan, horten, ba hori, ba, beti bezala ingo du bazkaria, e, oraingoan postre lehiak eta antolatu dugu, ez den salada lehiak eta prekurtetan bezala, eta ba hor bilduko gara atziren da egin personaiak, eta hori eta gero, ba, hori bilduko da barritik zehar, ba, poteuan bilei gulekin. Zarrerik eta ez dago, noski. E, ez, noski, ez gainera, e, bueno, berez guk tope bat jarri ganu, baina bueno, egia da, ba, azkeneko momentu meti biltzen dela jendi, eta bar, bak nolakoa gehan, eta bueno, pixka bat e, igo behar izan dugu, baina ez gehiago ez, ze gainera paella egingo digute, e, zarauzko gaztetxekoek, eute hurrei konparsakoek, eta, karo, <laughs> jara ere tope bada okate orduan ez. Zoritxarrez, norbait egin ditu bali da zari gabe, txartelik gabe, edo kamisetari gabe, ba ez du aukerarik izango. Bale, ba, bueno, eta ez dakit, agian bukatzeko, ez, pentsatu dut daia egite, ez, jendeari, ba, txornetan, bai, arenalean, bai, euskal ba, pixka ba, ba, ba, bai lan egitera eta baita ere ba, pixkat bertan jaian parte hartzera, ez? Bai, hori da, azkenian, ba, bueno, ba, jaiak denen artean eta denentzako egiten ditugula, orduan, pues, bai, etortzeko parte hartzera eta ba, esku ere, ba, beti ez dago lagaizki, orduan, bueno, ba, ba, lanun gauden, txos lagunekoa gaudela hemen haren alian, edo, bueno, lehen dakari plaza delako horretan, eta euskalgunekoa, ba, panirreko hori horretan. Vale, ba, venga, mi esker. Zuei. Txupinazoko saio berezian zaude zintzilik irratian eta mentxe daukagu gure gure arranoetako bat, orain txo bertama ba, geldi-geldi dago eta bai. gero, ba, bueno, zu privilegia daukazu, e, ba, txupinazo zuzen zuzenea bai, ikusten dezula eta guri, ba, bueno, telefonoz kontatzen diguzu guzti bai. hori zenbat urtetan ere pairatu ibar izan dute, eh? da bine, bueno. Haute, deialdi egin da, sustuti ere egin zela, ez? Eh? Bai, Txupina garbiare bai, naldeko. Erreberente bai, pixkat izan behar da. Ba, egin guztu bai, ez. Kalkan artean murritzea, ez zaigu baina arrotza egin da. Jaietan ez, baina, bueno, bai egia da askotan, ma... Ba, ba, bueno, nahiko nazkagarria ger, bueno, geratzen dela dena ez, baina, bueno, bai, jaietan gaude, eta eta disfrutatu ah, ere behar bai, da. Bai, bai, bai. Bueno, ba, ezakite... Ba, egantxo e, bat ingo dugu, bai, oi herriko plazatik da voltatxo bat ere emango dute horre, zea, txonden aldetik, eta ba, pixka kontatzeko girua. Bai, komentatu behar da, ez, oain ja bosterritan, zakit, zuzatu zandikan, ez, e, Mikel Baita, ja zidea igoerarekin, e, eh, txupinazoko ba. igoera eta badago giroa, edo... Ba, eh, oain ditxot nahunetik gana, ia da, lasa giroa taldeak probatzen nahi dira, Baina, bueno, ya hasi dira batzuk urbiltzen. Xeri, xeri, xeri. Ez dago, ez dago, ez nago zure ekartzen dizugu, baina atzo, atzokoa ondoren. bueno, a ver, eh, por orden, Mikel daukagu hemen, e, odioko ba, surjolea eta enteko kidea, ez? Eta, bueno, a, eta kasarneratako baitare eta baitare eta orduan ba bueno e, zu ba bueno bi arrazoi baitare bata lehenengo atzo moduz Baika, arrian ikustet, eh? Ba, yes. Zeuden esanatoki bainetik odiokin jotzen, eta ez zenun ikusten utxune bat plazan. Ah, eta ikara, garria, eta jendea gainera ez zala geldirik egoten. Hortze ondan txatzen, eta dena ematen. Aha. Eta... Ondo, guztela, gukatu zen uten. bai, guztela, oso Ez jende pilo bat, ez? Bai, eta pixanak egiten ere gari garen abesti berriak ere ikusten eratzen jasotzen nahi direla. Ordu pozik. Ba, iztieta, no? Iztieta, no? estrenatu genuen atzo, iztieta ba, estrenatu zen atzo. Ba, irudia klasiko bat bihurtu dela, ba, ba, ba, ba, ba, horretaz ba, ba, bai. ba, <laughs> Ba, bai, ari naiz gogoratzen orduan, ba. Bale, ala ere, bueno, orain ata zaitugu antxona bat zordeti, oi, txona bat zordeti, txona agunetik ata zaitugu, zer eh, enteko kidea bazara, eta gaurko ere antolatzen ari zaretez, zer ez? Bai. Zer da gaurko, gaurko antolatzen duzuena entekoek? Ba, gaur, eh, nola sandit lagun bat, eh, gaur da, eh, talde... Talde handiak bere txikitasunean eguna edalako zerbait asko gustatu zaidana. Eta ta hori ba, ekarri ditu Tolosako humus eta ondarribiko dedik taldeak, eta hemengo tedinox eta kaso mai joko dute. Eta nik uste doi talde txikiak, igual ez oso ezagunak, baina ikusten dituna disfrutatuko du. Bai, hori ere komentatzea, ba, bueno, umu zen behintzat, ba, ba, bueno, emakumezko bat ikusteko aukera izango dugu, atzo ez bezala, ez? Eta... Bueno, dedik taldean ere irun eskata irun mutil dira. Bale, hori ez nuen ezagutzen, bai, oso, no? Pareko tasuna, iru eta iru bai, ah, ba, Bate batek ez, edugu esango norma Bate batek esantzun ez, atzo dena ginela Bueno, zu gaztea zea, baina hor ginela bueno, Deian dena Deian dena xarrak eta goian dena mutilak Eta dena erderaz baita ez Ez da, pixka kurioso bai. Bueno, mara sortatu Hola, lotuzan, azkenin Bai, hoi Ta, bestela, ja behin hori bukatuta, ez zuko ez duzu bukatzen, no? e, gaur, zeren lehen esan dugun bezala kasernaretan dukidea ah, baita lebazera, eta indi horro. Ibiliko nahi zera oh. ere antolakuntzan laguntzen, eta gero atxaldeko sortzitan jotzen Euskal Gunean kasernaretekin. Hora, hinen gogea indi horrekin, haber arrapatzen dugun telefonoan, eta hori eh, potente baita ez, beraz, eta gero ja jarraitu guzu, ja, ja jaiakin jarraitu guzu. Hoi, eta iruan, eh, kuadrien eguna, ja ez deitu ezertarak. <laughs> Oso, ondo. Ba, bueno, ba, mila esker, Mikel, gurekin egotea eta ez dakizu bagiago eh. Bai. komentatu nahi duzun, edo... Ba, naiz, ez da, taldeak ez ezagutu, jende harimatzea, urbiltzea, txotan aurrera, seguru talderen ba, usta ezaiola. Ba, be, atzoko jendearekin, konforme. Batzuk esate duzuten erdiarekin, konforme. Erdiarekin, konforme. bai. Eta gaztiagoak, igual, eh? Vale, le, ba, mega, mila esker. Mega, eskerik asko zu jarraitzen dugu, e, gure arranoa oraindik orain hementxe geldiri daukagu, eta e, bai, berarekin jarraitu behar nuen, baina bueno, indio daukagu telefonoaren bestaldean, indio roke bikarren urtea e, du aurten, eta, eta bueno, pues antolatzaia prest, beste telefonoaren bestaldean, kaixo indio? Ah, kaixo, Zer moduz? Ba, lania napurtxo bat. Ba, apurtxo bat, atzoko gaua ongi? apurtxo bat. Bueno, bueno, ez zer, hasi da, ja, girua, pixka, hasi da, a ber, zemoz, a ber, zemoz. Hmm. Oso ondo, ba, esaten ari nintzen bezala, indi horrok, bigarren urtea, zer moduz aurtengo izia? Ba, ondo, egia za, nahiko, nahiko ondo, itxura politia daka, eta, zai, bentzat laguntzak eta baitare, e, eh, jasotxugu, eta ondo, jendia bintza, eta aurrek urtekoarekin begiratuta eta hori, nahiko ondo, gustora geratu zen, hasi que jendia aurrek urtean, hasi que aurten haber berriro pixkatkaina sartea. Pues ondo, pentsatzen deia lehenengo urtean, e, eh, pasaren urtean ikusita gauza nola juntziren, aurten ere bai igual horrek eman dizu aukera ba, gauzako betzeko, edo bueno, ikusteko behintzan duen egon ziren utxuneak, eta ba, hori hobetzeko, ez da? Bai, bai, bai, hoi beti erratzen da, horrek urtean ja behin ninda, ja urren urtean ja ja mejorak eta mejorak itxen, urtero, urtero egin berrana. <laughs> Osondo, ondo, ikusten dugu hemen kater, kartel potentea ere bai, eta bueno, zu komentatu zen bagune, eta bueno, ze kontzertu izango ditugun. Bai, ba, berre, eh, gauza da, bueno, e, eh, bila erdia kontzertua, arratsaleko bostetan hasiko dia, e, eh, xempelar plazan hemen, eta hasten da puntara bikin. Daude, guztira daude zor, e, talde, eta herri osoan zehar banatuta daude, orduro, orduro gunez berdin bako daude guneak dia e, eh, xenpela remen plaza, geho bestia seitan bat e, gailurren e, drakenekoak jotze dute, gailurren e, topo onduan, horra zilean, zubi azpilean, Geo hortika e, eh, alondi gara, e, lekuzarra nondua norbaitare, zazpizan jotzeute les fauz, taldekoa, horretakoa, ere bai. Eh, gero hortik zortzitan joaten gea euskalgunera eta hor jotzeute kasunaratekoak, horretakoak, eta baitare. E, kasarneara agrio goaz e, txosnetara, eta txosneta jotzeute inbino behar zaitare, eta bera honta horrela. Behatzitan noiek e, zea, txosnetan, eta txosnetatik amarretan e, bueltatzen gira Xempelar plazara. E, amarretan jotzeute kulto kultibokoak, e, hernanikoak, eta gero, zutelar plazatikan, eh, amaiketan berriro gailurreagoaz, jotze utela donadiekoak, horretakoak baitare. Eta gero ja bukatzeko abitan juten euskalgunera eta hor daude azkeneko bi kontzertua jotzutela non guaiaz eta luze putaz. Non guaiaz oiartzunekoak eta luze putaz irunekoak, irun eta ondarribi, eta hortikan. Oso, ongi ikusten dugunez, ba, bueno, e, saiatzen ari zera zaintzen, ez, eh, inguruko taldeak, eskualdeko taldeak, eta, bueno, beste herri batzutakoa, baina gertukoak, eta, bueno, hori eskertzen da, berai, suposatzen dut ere eskertzen dutela, ez madalenetan jotzea. Mhm. Bai, ez pues hori, pixkan nahi nun taldiak hemen ingurukoak izatea eta hori, eta, bueno, eta taldiak eta erantzuten nahi dira, zik nahiko, nahiko ondo egia Oso ondo, orduan e, aukera aparta daukaguna, bihar e, arratsaldeko bostetan hasita eta bueno, gaueko amabitan e, eh, bukatuta esan dezun bezala Euskalgunean, ja nongoai asekin eta lude butasekin eta, eta bueno, espero dugu dana ondo joatea eta bueno, denok gozatzea kontzertu hauekin, ez dakit e, zerro nahi baldin badezu indio? Ba, ez da, eh, firma, jendi animatia eta eta eurra matia. ba, ondo pasa eta animo asko biharko. Vale, va, eskerrik asko. Venga, jo. Vale, agur, garte. Ose, no, orzea bat, ez esaten zuna... Ez zuna horretan konzertu gutxi iten ziela. Ah, si no se hacen casi conciertos en fiestas, ez dakiz ere, Ba, ez dakit, ez dakit, eh, dela bi urtetako gauza izango zen, baina azkeneko urtetan gutxi nez, ez? Atzo zea, eta gero bueno, bai, ikuste gaur ere lau talde, bueno, gero aekakoekin ere ongo gea, alkagunean ere badaude, eta bueno, indio rokena nahi dutzen dela indio ba, mutiko bat hemen herrikoa berak antolatzen duna jaia potente potente bai bueno badakizue musika ah orain dikama daude gauza gehiago daukagu beste bueno eh, tenemos otra entrevista no con los de los bastards from a o me un poquillo música y poner entrevista como quieras ja ikuste ditugu momentu txo batean eta ez gara oso rutira jungo, lezoaino jungo geha eta zergati lesoa etorri, ba, bertakoa direlako Bastard Front a Basket, ondo esan dut? Ondo esan dut Ondo esan dut Bueno, eta zer da Bastard Front a Basket, egon gozarete, hogeita bian gauean, ez da madenetan? da, bai, ogeita bian egon geha, eta da, kolektibo kultural bat eta movida desberdinak egiten ditugu eta horietako bat da musika. Baina hori, horretan egingo dugu musika eta performantze bat egingo du eh, gutako batek, hemen, hemen dago nainautek. Ez dakit seri buruzkoa izango den performantzea, baina Aha. Bueno, itzen duna Mikel da, baina inauti pasako dugu, baina nagia Mikel zema, laguntza, azte hor, ba, bueno, ekimen kultura lau egite, bueno, digi azaretela, ez, ba, modu, ez, digi, hola, musika jarriko duzu, ba, dolako zo, ez, eh, zema, lagun zazte. E, eh, baino, maleetan, egon gobea, lau edo bost, besteak agertzen ez badira, eta, bueno, oso musika jartzen dugu, baina beste gauza pila eta ditugu. Ba. Eta nola da pixka, bueno, igual nola da pixka montajea, bai ez, bai nola da, dena zaudete, hau da, platerak, bi iru, lau, bos, zema platera, toki batean, nola da pixka montaia? Eh, normalki platerekin baino ordena horiakin pintzatzen dugu. Osa, ni gainera naiz e, eh, pintzatze zentzu primigeniaren aldekoa eta pintzatzen dugu Windows Media Playerekin, ze nago modernismoekin, eta horren ba, beti nahi egoiztatez, ba, gara izarretara joan, ez? Bueno, total, pintxatzen degula horrena horiakin, jartzen dugu musika, eta, oza, formatoari baino ematen dugu garantzia sonatzen dunari, oza, oza, politia izango zen, biniloak eta kontrolatzea, o, o traktorrakin hor gauza baina, bueno, e, apostu bat indegu, festa nahi degula egin, oza, sea, bakarrik pintxatzea, gu festa bai, festan murgiltzea nahi dugu, orduan ba, pixka bat, horren alde edo, ba, sakrifikatzen dugu alde teknikoa, eta, ba, esatik, nik bez, Windows Media Playerrekin pintxatzea, edo VLC, o tokatzen denakin, eta beste batzu, ba, beste formato batu da mentzuzte, o xerato, ez da, ja, beste batu baina, bueno, eta ba, bakuitza trukatzen zaionean ba, musika jatzeu eta beste bitartean matragoak hartzen eta hor ba, sortea kate ba, lehenengo pintsatzu dutenez ba, pixkanaka pixkanaka ba, ba, gero aukera kate ba, pixka desmadratzeko ez azkenak azken ba, bazkai batea jure eta gidatu behar duna irokatzen zailuna bezala, ba, azkena pintzatzen hori izatea? Ze, ze musika mota, da, ba, edo bakoitza, da, da horiek egon gozaten bakoitza gaukeratzen dune dena, edo denetik jartzen duzu edo... Bai, bai horre, oza, gutxi gara da estilo batzu gara neko paretsua dienak, eta errozio jurado, e, eh, bakara, indigo, talako gauzak, ba, neko batzen gaituzte ez baina gero azken finean ba beste gauza batzuk desberdintzen gaituztenak eta ba desberdintasun horiekin ikuste gehiago gehiago gozatzen dela. Ez bai onartzen dugu ba a ber, ez gara mercenariak, ez, baina audientziaren arabera bai askotan pintsatzen degula eta seguntzea, ze audientzia honoren ze ze publikorengan, o ze publikoaren zego pintsatu egun, ba ba aldatzen degula, baina bueno, orokorrean bakoitzak nahiko askatasun dauka bere repertorioantzako eta Ba, Bueno, eta ta asmoak zintxo dena, edo jaiekin, hau ba, daukazue asmoa aurren urtetan ere bueltatzea, edo ja urtengo izango da lehenengo eta azkena, edo zer ezagututa. Beti planteatzen dugu lehenengo eta azkena bezala. Batez ere inautetatzen denean, <laughs> baina... Baina zego Ez ez da lehenengo baina e, eh, justo txosnetan pintsatzen duguna, eta pentsatzen genuen inoiz ez ginera bueltatuko, baina berri hori ditu gaituzte, osake, Primeran. Bale, ba, orduan, a ber, e, eh, zita, hogeita bilan... Hogeita bilan, gabeko amabitatik aurrea. Osa, ja, hogeita iru izango litzateke Tekniko kitz egin daia, hogeita iru izango zen. Baina, baina, baina, azte lehen gau etikan, azte arte goizaldeko margen hortan, ba, hortxe. Musika beretikan, osa, ez bakarrik handan. Zagarria, entzungarria... No, nola oskatzen da, a ber, nint gara esan du bastaz forra, baske, baina, hori, hori, esango hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, <laughs> Ez ingleseko... Ba, karo, klaro. Bastas fona basket. Ingleseko <laughs> inglesa. Bueno, ba, venga, mi basket Venga, venga. apai. Venga. Bueno, eta aipatzen genuen hasi eran, bostetan hasi dugunean zaio berezi hau ja, gaina saspitako ja urbiltzen ari gara, eh? Ordan jun behar du pixka ba ja gure hainbagai bastertzen eta ja txupina zoarekin ba baina ba, bainik amadok hau denbora ere baita esaten nuen, aipatzen genuen hasi ba bueno, nola baita egiten dugula ba urtean zehar egon albiste garrantzitsuenen, ba ipamena, ez? gaurkoan egia esateko atzoko ajearekin, bueno, ez gaurkoa da ajea, baina atzoko jaiarekin eta gauden bezala, ba ez dugu egin, baina albiste batzuk oso importanteak egon dira, ez urtean zehar. Eta horietako bat, eta guri asko gustatzen zaiguna beti ematea irrati honetan da, ba presoak ba, kalera ateratzen direnean, ez? Eta lako kaso daukagu, ba, Josurena, gurekin daukagun hemen, Josu, kaso, ongi eta asko. Eta, bueno, orain dela bila eta atera zinen, ba, espetxean urte, urte eta pila pasondoren, ez da? Bai, hogeita lau, urte. Hogeita lau urte. E, azkenekoak jaenen. Bai, azkeneko lauak, bai, jaenen. gotikan, puerto... Lehenagotikan, puerto urte, zeutan beste bost urte. Eta hori, e, eh, lehen ere, orain, orain dela goi urte, ere bai, jaen berrian eta zarrean ere, gondintzen beste lau bost urte eta orain berriro bueltatu naiz ekarri didate hori eh, urte pasata gero ba, berriro ekarri didate eta bueno hortze pasatu ditut azkeneko lau urteak ja. Bai. Os, ondo. Pentsatzen du babila bete hauetan oraindik an egongo sala kokatzen bai. ez bai. eta ez ja lehenengo ongietorria gaztaino horretan eta nola nola ikusi duzu herria ta Bai, egia da pintin bate galduta nabilera. Hori egia da pentsatzen dute, uste dute normala dela, gure burua kokatua egon da lau partitzen tartean, eta zer ez eukitzea gatik, dan eukitzea, kristolako abismoa dago, eta hori, hor denbora bat behar dut, nik konturatzen naiz, denbora, denbora bat behar dut dela. Baina, bueno, e, eh, egon naiz, e, eh, egin naiz, e, eh, mm -hmm. egin naiz, lasai. Nola topatu zu, hausua eta herria eta... Hausua, hausua eta herriare nahiko aldatuak, bai. kristolako etxe berriak, errepide berriak, rotondak nastu egiten dutela eta bai oso oso nahiko aldatu ikusi dut jendeare bai dentarik pixka bat kriston jende pila esautu dut baita ere naiz eta oita bos edo oita urte pasa jende asko esautu dut baina nori, bai, gauzak aldatuak jendeare baita, bueno, baina, bueno, egingo gara, erazen, egingo gara. Uda galaian iritsi zara ja, udarekin batera, bai. eta ja jaiekin batera, baita, nik bai. uste du lehenengoa gaztainoko jaiak, ez bai, dakit ezagutuko zenitun, bueno, lehen garai baten egiten ziren, bai, ez dakit oraingoak, ez? Ez eh, ditut ezagutu, ez, lehenengo, lehenengo gaztainoko festak izan dira. Ta, sin presio? Oso ondo, oso ondo, eh, oso politiak izan dira, eskerrik eh, bi gauz zirela, zirela zeren eh, eh, batean e, goizeko seirak arte geratu nintzen eta bestea goizeko sortziak arte, osea, ah, baina ondo. Izan ba- da, kursioa zer hau, Madalenetako. Madalenetako rodaje ha llevado caso, ya da, ¿eh? Ba, Malena kere, orain dela se San Bernardo espetxean pasaitu zen urte hori, baina gero baita ere, ba, ia bai sean sasiante egon zinela ez baita ere, orduan ba, bueno, urte pilo bat izango dira Madalen batzuetan ez zaudela, bai, ez? Bai, 32, 32 urte. Nire lehenengo Madalenak izango dira. Ja gaur gabean ja egin dut nire lehenengo gau pasa, ta puta madre, oso. <laughs> Bai, bai, bai, bai. Eta hori, a ber, eh, disfrutatzea, besterik ez. Eh, disfrutatzea, eh, gogoarekin, ikusteko, ze nolako giroa dagoen, ze jendea dagoen, hanke, esaten dizut, gaur gabean ja ikusi dut, eta oso ondo, oso ondo. Oso ondo, merezita gaina, eh, disfrutatzea. Bai, ba, komentatu behar dugu madalenetan ere noski ba, presoak izaten dit, e, gogoan izaten ditugula eta urtero ba, bueno, pues, e, e, herri bazkaria egiten dala, aurten ere bai eta aurten zu biziko duzu ba, bai. bueno, ia zuzenean eta bertan egongo zara bazkaltzen bai. eta hori ba, komentatu pixka bat, zein egunetan izango dan, zein ordutan? Ba, uste dute eh, oita iruan direla. Ah, oita lauean, oita lauean da. Hori da, presoen eguna, hogeita laua. Oita irua, e, eh, kuadrilen eh, eguna. Kuadrilen eguna, Eta bai, e, gombiatu diate, joateko bai batara eta bai besteara, ere, joateko, eta hori, joango naiz. Eta bai. ikusi gut, ez dut baitare. Eta, bueno, uste dute oso ondo dengo dala. Eta, bueno, e, ikusiko dugu. Presoen eguna hor dago. Nik uste dute presoen asunta hor dagoela. E, nola baite txip aldatu beharko genuke, denok, zerbait egiteko, serioski, <laughs> ateatzeko, lehen bai lehen. Eta hori, ez dezagun inoiz zahaztu Euskal Herriko seme alaba honenak barruan jarritza utela, zuluetan jarritza utela, eta beraien, e, eh, hori segundu guztietan beraien bizitza ematen ari dela, Euskal Herriko askatasunaren gatik, hori ez dezagun inoiz zahaztu, eta bueno, haber, eh, lehen bai lehen, eh, Ez Euskal Herria, txabakarrik baizik eta lehen askatzen ditugun, zen gauden egoretan e, luertezina da, horrela jarraitzea. Ikusiko dugu, aber, nola ateatzen gehen, hemen dikampo, no? Baina hori, garrantzitsuena hori, jendea muitu, muitu behar da, muitu behar gera, alde ustietatik era guztietaten, eta, bueno, aber, ikusiko dugu, aber, ikusiko mhm. dugu. Bai, hortxe doa beraz, eh, aldarrik apena ez da, eta... Da, bai, eta goita lauko deia baitare, bai. zor dagoela, gero da ere dere badago, mhm. baitu gortikan anzeaz, e, eh, ustut... Bai, gu bat ditugu, bueno, zintzelik irratiak ere bai bat ditu bere txartelak, ba, ba, bueno, saldu behar ditunak ere bai lagunen artean, zai egiten zaigu egia esan, ba, kolektibo den, denon artean, ba, natzen ditugu txartelak, eta, eta, bueno... Ba, norbaite nahi bai, maitu telefonora ditu, ezak, telefonan nahi kokupatuta bai, Esan nahi nuen ba, gu ba, bueno, e, jartzen ditula, oza, pagatzen ditula bere kontura, pagatuko dula, ba, bueno, eta bo, dira labi txarteloiek, ba, ba, bueno, ba, jendea entzulen artean, ba, ditzen mhm. baldin mm -hmm. badezute, ba, bueno, ba, txartela ba, zuentzako izango da, orduan, e, ba, bestela txartela daude, e, hemen akuntatuta dauka, eta ama boste eurotan, ama boste eurotan, ustaiaren hogeita lauean izango da bazkaria herriragunean, eta ordu biterdietati ordu biterdietan eh, hasiko da ondoren agerralde uste egongo dala edo ez da hortxe eskezet ikusten hemendikan mm, bai, e, ordu bitarritan Baskari herrikoia, ondoren agerraldia gero zeitarditan alondigan ekartasun txokoa, gauko amartarditan ja, ba, damorra da txintxarre zarritik hasiko denan, biteriren bestaldean, eta gero, mm -hmm. ja, mabitan damorra da herriko enparantzan. Ba, bueno gogoarekin, ez da, orduan? Bai, noski, baietz. Zagoz, barre, ba, horrez du esere, esan, ba, makina bide hemen bai, egon bai, bai, berere, bai, pentsatzen dut ere oso gustore egongo dela, ez, pasa dio zuia mikroa, ez, bai, bere ditokatzen zaio, ez, zuek ere ondo, ez, bai, ez, oso ondo, postengea. Eh? Hori da. Mm. Bai. Ja, bai, mikrofon utzi ez, aio bai. Ari zen esaten ikustitula beste zen ideak, eta ez dakit entzun den bai, baina bueno. Bai, beti gelditzen zaizu hori ez, ba, bueno, edo beti dene komentatzen dezu dena izaten da, baini ateratzen naiz, baino geratzen naiz zera horrekin ez, ba, beste batzuk horren dikan barruan. Bueno, abe, abe urren bai. urte betetzen dugunez, ez, hemen sartzen gara morduzka, ez, hemen ez, orduan, ba, abe, den, hemen betetzen dugun hau. Eta greta gutxiago kuina kenduko dugu, bai, bai, bai, kenduko dugu, kuina, ez dugu kendu horrendikan, hor dago horrendikan kuina, dugu kutzen dugu kuina presoena, eta, eta baino ba, batzutan kostatzen zaigu kentzea gure zerrendatik, eta pentsatzu bak kenduko dugu. Bueno, ba. argazkia kentzen dan bezala, ez? Eriko eh, tabernati, ba, guk hemen, ba, kuina eh, kentzea fun, behar dugu, eta kentzen ditu. Bueno, ba, mila esker, gure genetotze gati, ondo pasa, eta... Eta hori, zuk ondo pasa, harik eta hobeto pasa, eta hori, saiatuko geha, ondo pasatzen. Hori da, desotatzen. Dudarik ez edukin, noski baietz. Bai. Vale, ba. Eh, arralon partetik gara ongi etorre ja, ellos eh, Mila eh? esker. Mila esker. Mila esker. Mila esker. esker. Josu Ziganda, mila bat zirun horita atziko apirilean amasilean atxilotua izan duzen, eta bi mila laugarren urtean hiru laurdenak beteak. Orain, jaenen dago bat km kilometro ingurura. गया वाह हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा कर कर कर कर कर Execute sous les carottes penchado sous le topo a chutido sous le topo a chutido Yaki yaki execute Gauz pentsatu, zure otopo asuntzitu Zure otopo asuntzitu Neskina da ez du bariori Nisipa dobo nezapaduri, ez egin Zabalik irratian zaudete gogoratzen dizuet eta garratxaldeko bostetan hasi gara saio berezi honekin eta bueno, zazpiak arte ba, ba, e, zuekin egongo gera, ba, txupinazoa zuzen zuzenean de, denok elkarrekin gozatu alizateko, orain bertan eh, Josu ziganda e, eh, presoia egondo da gurekin, e, maiatzaren hogeita batean aterazan gartzelatik, eta bueno, ba, hemen dago, ba, bueno, gure irratia ikusten eta egiten ari gara, pues, pixka bat errepasoa, pues, e, hitz egin dugu, ba, bueno, ditugu elkarrizketa, ba, bueno, ernaire, ernairena, eitxozna batzordeko nereari ere bai egindako elkarrizketa etzun dugu, indio horrokekin ere egin dugu zuzenean elkarrizketa, emteko Mikelekin ere bai, eta bueno, eta barre, eta barre, eta eh, leno komentatu dugu, ba, bueno, pero, ustaiako gaita lauean presoen eguna dela, eta ba, zintzilik irratia badituela bitxartel zuen artean sozketatzeko, gure telefono zenbakia astu zaigu leno esatea, bederatzi lau iru bost bi zazpi lau zero zazpi, eta bueno, badeitzen baldin badezue, ba zuentzako e, txartel loietako bat izango da edo biak, ba, ba, bueno, eta bestela, ba, bueno, pues gu geratuko gara e, txartel hoiekin gogoratu uztailaren 24ean ordu bit herriragunean presoen aldeko mm, bazkaria. Eta tira, orain eh, pelukasekin hitz egin nahi genuen, baina badirudi oraindik ez dagoela. Mm, bera udaletxe barruan, Baina, no, momentu honetan berak esentzun edo zaukan inor, atera behartzulako baita argazkiak atatzea bat ekizua okupatuta goten dela, venga jo, eta, eta orduan, ba, bueno, ba, aldunea, ba, mendikan amarra ba minututara edola, ba, abizatuko digula, berak. Ba, eze, ya zeitar dira, ya nik uste dut, ya, ya, ba, kaleko arranoekin, hasiko garela, ba, iudale dagoena eukiko dugu arrano ba... Gure ba, arranoa badoa, gure arranoa de karela ba. Beste bat etorri zaigu lesionatuta, por cierto, non dago beste arranoa lesionatuta. Beste arranoa etorri daia, bai, bai, betaurreko jantzita, bai, ez zegertatu zan atzo, bueno, baina. Ah, eta esaten du jendeari ere bai, zeitardia direla, eh? Arranoak esaten digu, bai. Vale, bai, oso Vale, Eta vale, gogoratzea jendeari ere, bai, ba, herreriako ateak irekia ditugula, mikrofonak irekia doden bezala, ateak ere irekia ditugu, eta onuntza, ja, dara magoia urutatiko gura edaten. Bueno, urten ez dakiz gertatzen dan, eh? Beste urte batzutan ordu honetarako jende pilo bat, jende mordosio bat gure artean, Laura, txampaiarekin. Laura, atzo gau behan zu falta zinen bakarri, gainontzeko claro, guztia. orduan, ba, oi da falta. Eh. Esaten badizuen unego nintzen atzo gau behan, ni. Bueno, bueno, bueno, de que lo falen de la Eh, técnico, a ver, eh seguimos o igual hay hay una canción, igual Jarri de Saquego eskalguneko abestia ta aprovetatzen dugu euskalguneko ait ditzeko, vale. Venga. urtero bezala nola ez telefonoaren bestaldean Borja Arratxaldeon Bai, hori etorri, ja, gure kanta jarria ah, Hore, hore, Eta, Euska, Arratxaldeon Honezko, ja buruz ikasiko zenun, ez da, zemat jarri zenuten atzo Bueno, bai, eta du zenbatu <laughs> Bueno, bai, askotan, bai, eta karaokean kantatu ingenune, eh, bai Baina politxe izan zan, jo ginen txorneruak, euskalguneko txorneruak Eta ikusi nun zarrezkako baten batean batzeola Eta ba, ditu egin total, ketal talde guztia idioza, eta forzia dola zira, beba politxea. Agia, agia morja kontatzea, ez, eh, entzulei, ez, eh, ergatik anabestia, ez, eh, eren Euskal Gunea badauka zer ospatu aurten, ez? Bai, bueno, amargarren edizia ya, baka Euskal Gunea, hemen panierrean montatzen dugunetik jen, eta uste genuen, ba, bueno, ba, aukera politxea zala, o, bueno, momentu politxea zala, ospatzeko, eta gure buru, ari omen alditxiki bat iteko, eta hoxe, ba, ospatzeko, ba, ospatzeko, ba, ospatzeko, ba, kanta hori, entringo lixa izango da, bueno, ikusko zen izan kamisoretan, eh, haze, agunean gala faria eta ingo deo, eta hola xe galtza. Oso, no, bueno, orain txe bertan nuntza biltza, euskal gunetik, pentsatzen dut? Bai, hor bertan arrapatu nazute, bai. Oso, eta Bai, eta orain <laughs> Zemuzko giroa, ya nabaritzen da, jendetza urbiltzen ari dala? Bueno, han txetxina zerri bat eta orduan ez da espazioa herriko plazatik hantzea, areak ahun behar dut, otokatu zaitu lako, zaitu lako zaitu eta ba, bueno, jarraipen batzordian eta eh, jarraipen batzordian ez eh, da txetxina zuen txesten orduan urbil du behar ikustea zenbat jende dagon, zerra betu dagon, edo bueno, osoa jetara Bueno, panan-panan zenbatu jendea, panan-panan, eh? banan banan banan decimalak eta guzti jaiata gero ezakik kap, eh, kapaz izango Borja, e, komentatu duzu komentatu duzu egitaragua baina uste goza atastu zeizula, ez? aurten hogeita lagoean badaukazu e, oso oso berezia, ez? Berria eta... Garri da daukago, kukaina, por fin Bantan garria ja oiartzen ibaia erabiltzen azteko jaietan bueno, eta estropadak eta iten dira, baina bai Bukaina ingo dugu, hartzean horretan labian, azaleko zerritan, orduan, ba, bueno, animatu nahi baldin batzute hori, bukainatik eta bera gozatzen, ba, bak izue, hemen gaude. eta guzti egongo ah, dira. Ba, eta, sari hona dira, ba, gainera, ba, eh, irurien euro eta... Ba, ba, koreka mantentzeko hor... Ba, ba, ba, ba, bueno, irabazten zabarkatu, barkatu euskalduna baldin bada 300 € emaitzkia eta euskalduna eba aukera euskaltegiko matrikulak erraldunei ba euskaltegiko matrikula faria ba la sari potoloa Ba, ba bai, bai, bai, bai. Ma, ma, marea, marea goian esango da, ezta? Por supuesto, hoy dana ondo behiratu dugu Segurtasun neurrik eragarria hartuko txugu Zoiak bate gongo da behian gurutze gorriana ere bat padare Estela korpoiak egongo dia, jendearen zain Bakatu? Korkoiak e- egon, egongo direla jendeare zai, bestela, ez? Suposa, suposa, <laughs> eh, que ni baia zirte egiten ari gara, korrok, baina urtun ni baia korroko llega besta del baina... Atzo, atzo baki zu jendea pixka gaiztotuta zebiela gauean, eta baten batek esaten, zunurarekin ez daukala meritoa, guri gabekin behar dela, <laughs> bai, igual urren urteako apuntatu. Bale, ba, beste baten, ba, beste talde bat animatzen baldin bada hori antolatzen. Hori da. Vale, bai, zuek urakin bada espada, ez? Eta proposamena, horren gurtelako, karagardo, zea, kapela bajarri azpian eta jende gehiago animatuko da, seguro. Bale, Baten bat. Nik ezak, hori. <laughs> Hori da. Bueno, venga, Borja, agurtzeko mesuren bat, jaietarako. Ba, erarki pasatzeko badalenetan, eta euskera bizitzeko, jaiat euskera, jaiat euskera bizitzeko. Vale, vale, venga, venga, venga, que esker. asko, Borja, Borja aupai. Aletxiko alde batean Baita alondik eta aren aldean Bukatu dugu azkenikoan irrean Eatetara guaitetak hilanean Amatzen ara matago egitean Euskera tuta dugu oinari behar duzu zintzeliketako zintzelik irratiko saio bereziago entzuten ta jagon gara ja Mikel Azulokoekin fomentokoak, entekoak, indio Los bastas Frona Baske, Josu Ziganda Presoiarekin Txosna Batzordeko Nereakin. Borja Orantxen eta bueno, orain dikan ere gelditzen zaigu ordeien bat edo beste e, orain, orantxe deitzen diaten baitare, zaizkigu dei batzuk Bai, abertzen da, nagian pelukaz da, ba, aurten ere irratian egon da, kronikak egiten astero-astero eta ea berarekin izaiteko aukera daukagu, baino mono bitartean gogoratzea gure zintzilik irratiko txosna, ba, hortxe daukazuela, arenalean, eta ba, urtero-urtero bezala, ba, tongola, gaietak ere, gaieta magikoak badakizue, e, badaukagu ere bai janari veganoa, badaukagu garagardu goxo eta berezia, makina da, e, gaztainotik e, gainera zuzen zuzenean eta bueno ba iso gogoratzea ba pasatzea ba gure txosnatik eta eta bueno ba gurekin e, ematea ba ratotxo bat Eta mm -hmm. hemen dikane pasaz gaitezkete Ja jendeari da ditzen esan ez etorriko dela Eta ba, esan dakoa Freskagarri batzuk Ekarri eskeo Eta bai, estimulagarri batzuk genuke, Eta lako gauza bai. Eta bokata ba zerbaitena Batzu gozetuta da Eta ari gara hemen ikusten baitare ikusi dezakezue herribizia errenteria.neten ba, txupinazoa zuzenean ikusteko aukera emango dute eta uraxi bantxe berdan jarri dugu hemen pantailan eta ikusten daia herriko plazaia dagoela dagoela ja jende bai, ematen du huri egin dula eta bai, dana ba, ja bai, dana dago bueno, esan behar dugu bazikinkeria bai baina bueno, tam neurrian eh, ba, ez dakit ba, Ba, ba, ondo, girotuta dago, gauza, girotuta ikusten da. Bueno, igual gogoratu behar da ere, bai, jai batzordetik ere, bai, deia egiten zantxu pinazo garbi baten alde, nik uste urrengo urteetan ere, bai, laniteko, laniteko asmoa ba. daukatela, baina, bueno, ez bakarrikan plazan, eh, nik esango nuke igual herri osoan zehar, ba, bueno, badakigu jaietan gaudela, badakigu nola gauden jaietan, baina, bai, bueno, egia esan leku batzutan, ba, ba, bueno, oza, leku batzuk nazka e, ematen dutela, baina ez bakarrekan esaten dut, ez bakarrekan plazan iritzen zaitere beste toki batzuetan, baina bueno, hau hori, hemen ikusten ditugu irudiak zuzenean, Eta bai, ba, bai, ba, bai. jendea hurbiltzen ari da plazara. Bai, etxean balima zaudete edo herritik kanpo balima zaudete, ba, bi aukero hoe baituzu, eh? jarri eh, erribizia.errenteria.net hor goian jartzen du zuzenean, jartzen du Madalenak zuzenean, eta bertan agertzen da hori, eta gure gure sintonia, ba, ez dakit honek badaukan, eta gure sintonia, baina, bueno, gu kontatuko dizugu bertan gertatzen ari dena, esan bezala, badaukagu arrano bat udaletik deitu behar diguna barrutik, eta beste bat gutxinez edo bi baitare, bakaletan dabiltzanak, eta ba, aurki badaituko digutenak. Eta bitartean, ba, gu, gu ba, ez dakik, zaizku igu elkarrezketa pare ba, baino batzuk edo atzoko parranda izugarri esan zen, bai, ala, eta... ala mobila gaitu zaie ja pilari gabe, edo auskaz, bai, ez da, ja, bai, que, no, se puede. Eta euskaz, hecho esto ayer, ya decía, bai, eske horrela... Hortan ere makarra pixka punkarrak izan barko ginateke, eta txupinaza atzo guk eman claro, claro. Igual arrakasta gehiago eta aukiko genuke, igual eh, jarriko zuten, igual baita ere txosnetan eta herri osoan zehar, igual kaso pixkatingo eingo ligukete, akaso. Akaso, akaso. <laughs> Bueno, ba, hogei minutu eskaz gelditzen dira, txupina bera beraz musika pixka bat, eta haber gure arranoak deitzen azten dira. etxerik eratean zaudete, ja falta da oso oso denbora gutxi txupina zorako, gehi minutu, eta, bueno, ari gara ditzen jendeari, arranoen deiak editxuiten, gero dena batera ziko zaizkigu ditzen, baina hori bai. zazpitan txupina zuzen zuzenean emango dugula hori ziurtzat ar dezakezue. Eh? Bai, bai, bai, bai. Eta, bueno, beste gauza bada, e, lehen Josu Ziganda komentatzen zuen, ogeita mabi urte zirela... Eh, ba, bueno, eta Ti campo egon dire egon denak, bai, herrian egon gabe bajaietan. jaietan. 32 berak. Orain dela 30 urte, berak ez da desun ezagutuko, baina seguro eh, asko ta asko kontatu zio tratatu ber ke ezagutuko dula, ba jende guztiak ezagutzen du bezala. Gertatu zen, ba, nik ba mundu guztian ezaguna egintzen, ba banderen gerra gura horretan. Bai. No la ba udaltxasoekoak, gurrutza jaunak orduan inposatu zuen inposatu zuen zera e, bandera espainola. Daukagu dei bat, gero jarriko dugu, atzo egin zuten prentxaurreko bat eman erriko plazan, eta, eta bueno, hori gero jarriko dugu prentxaurreko hori. Orain Joana daukagu telefonaren bestaldean, opa, Joana! Kaixo! Kaixo, zemoduz? Ongi! Ondo, ajeakin ere bai, atzo parranda? Da. Bai, ingenon pizka, bai. bueno, hor txaranga eta guzti, batzu kontatu digutenez, badakizue, ba, nola zabaltzen diren berriak, eta, bueno, ondo pasako zen utela, pentsatzen dugu, ezta? Oso gustora. <laughs> Oso, ondo. No, nola zen txarangaren izena? Zalango kopon la hostia. Ah, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai. Bueno, hoxe, ba, Joana, ba, pixka, bu, eh, eh, Joana daukagu telefonaren bestaldean bilgune feministako kidea, eta, bueno, Joana, labur, labur, badakigu ja zazpitan, ba, bueno, txupina zadala, eta, bueno, ba, horretarako ja prestatzen egongo zarela, baina kontatzea pixka bat, igual ikasturte honetan, eta, bueno, nahi dezuna horretan bereziki, ba, bueno, pixka bat eh, zuen e, valorazio bat egitea, eta gero, e, bigarrena izango litzateke, ba, ze, bueno, bueno, zein konkretuki egiten dezuen jaietarako? Bale, e, eh, bueno, lehenengoarekin ikasturteari begira, bueno, ba, ikasturte honetan berezik zentratu beha zaroko gaita bostean eta matzoa sortzean inguruan, e, bueno, ekimen txukun batzuk eh, atera zitezen, eta, eta bueno, nik uste dute lortu dugu labaiko buru aldetik eta, eta kualitatea ba, ba, bueno, mobilizazio txukunak egin izan ditugula, egin genuen martxan sortzean apustu ahondi bat, azkeneko urtetan donostira daitu dugu mobilizazioa, eta hortzen egin dugu, eta, bueno, nintzikut oso harrakastatxoa izan dela. Eta gainontzean, ba, bueno, pues, e, horrelako ikazara txikiak egiten gure artean, eta igual eskaleari begira, baina, bueno, pixka dugu formatzen, eta eta ikasten pixka bat, ez? Pues ondo, ba, leno nerearekin, e, bueno, e, txoznagunean, e, bueno, inguruko el, elkarrizketa egin dugu eta bera komentatzen zigun, ba, bueno, ba, igual e, e, iruñan e, gertatu dana, ez, pixka bat eta horren arira berak ere hitz batzu bota ditu, ba, suposatzen dut ere bai, aurten eta, bueno, beste urte batzutan bezala, ba, erosoen e, jaietan eta gertatzen diren erasoekin, ba, horrekin ere e, konkretuki daukazuela aldarrikapena, ez da? Bai, azkenean, e, bueno, badakizu jaigiroan eta alkolak eta eta ezakitu zerk bultzatu eta hemen ematen du libre dela, ez, bakoitzak egitea nahi duena, eta, eta bueno, bere jaitako aldarrikapena e, bereziki zentratzen da bi, bi mailatan alde batetik e, gaitzatela emakumezko ere jaia gozatzen, gu nahi dugun bezala, eta eta bestea ba, ba jendearen implikazioa eraso bate eh, ikusten duenean ba basalatzeko esku hartzeko eta eta benetan horrelako jarrerak eh, gure herritik eta gure egunetatik e, kanpo egon daitezela ba argi eta garbi adieraztea ez pizka bat mhm. Osondo joana, ezakit, ba, beste urte batzutan eta txilibituak eta banatu izan dituzue txosnetan, aurten baldago? zuten, Laura? Ez, ba, ez, komentatzen, nun, batxoznetan besturte batzutan banatu izan dituzuela, batxilibituak, Bai, ba, orain esaten zenunaren arira, ba, bueno, edo zer gauza gertatzen baldin mikroa ere bai, uste beste urte batzutan egon dala, ba, bueno, pues, e, bai gertatzen baldin basan, ba, hori, ba, ozen zalatzeko, aurten horrelakorik egon gualda. Ba, ba, txifloena baloratu genuen herrian, eta egia zan jaigiro batean, e, askorik ez daukan, ez daukan instrumento bat, e, izango litzakela baloratzen dugu, bai egin izan dugu lana baita bernariei eta bai e, nagunean lanean da bine jendeari e, eskatuz e, erasoren bat, edo norbaite joaten malima zaio, ba, erasoren bate jasaten ari dela momentu horretan musika kentzearen e, proposamena eta, eta berez tipua mhm. Gune horretatik kanpo joateko baino txifloaren egia zan, norten ez dugu martxan jarri, ba, ba horregatik, ez itxegu iruditzen instrumento bat jaitan e, erabiltzekoa, ze, bueno, ba, jaitan ere egia esan jendea, pues, e, soinu bat toki modu guzitakoak egiten ditu, eta eta txifloa ez genuen oso identifikagarria ikusten e, eraso batekin. Mm-hmm zarratik ez dugu horrelakorin martan jarri. Bale, bale, ba, oso ondo joan, ba, gu ja urbiltzena, ja, arratsaldeko zazpia, ja, gainean ditugu, eta pensatzen dut ere bai bazu ere txupina zora urbilduko zarela, eta ez ezaki, zerbait gehitu nahi baldin badezu aurrera, eta, bueno, ba, bestela, ba, mila, mila esker, eta besarka da bat. Bai. zerbait esan nahi duzu? Ez, besterik gabe, gozadezazuela jaiaz, eta Eta ongi, pasa, moda lehenetan. Bale, ba, mila esker. Venga. Venga, da. Aio, agur. Joanarekin hitz egin baino lehen ari nintzen gogoratzen e, eh, gurutxaga alkate aretaz, euskal, izan den aretaz, ez? Bueno, bueno, eta bueno, orduan gertatu zena, ez, oen dela goita marurte, ba, justo ordu honetan, ba, herri honetan horretan, ba, izan ziren, ba, beiztiluak, ba, eta, bueno, eta poliziaren jarrera, erabat, bueno, basati, bortitza, eta jetibo guztia jarri daitezkena. Ezaguna dira, hogeita marurtea urtea eh, bete direnez, ba, hortikan erakusketa bat egin darrian zarikusi dena egun hauetan, pentsatu jaietan ere agian non baita dela, baina bestela ere, Eta, bueno, eta atzokoan prentxaurreko bat eman zuten, eta prentxaurreko horretan agertzen zen justo mutikoa, bueno, gara egitea mutikoa, gaur egun ja, gaita marrute ondoren ja, gizon, egina ja, nola begia galduzuna eta ez daukatemen izena, baina, bai, bueno, entzungo diogu, bai, entzungo diogu. Bueno, kasu honetan, gaita marrute pasadira ja, eta protagonismoan noski izan ziren e, garai hartako herritarrok hemen eundo eundo ginenok ba nolabait eh, jasan genuenok e, eh, alako errepresio maila e, e, azken finean ze geuden aldarrikatzen gure eskubideak eta ez genuen beste asmori garai hartan, ez? Espainolaren aurka ez genuela inungo inposaketari nahi eta bide horretan jarraitzen dugu. E, kasu honetan, e, eh, ni kaltetu izan nutzen askoen eh, ba, e, artean ez, baino ez dut uste protagonismoan eria denik, baizik hemen gauden, gauden guztiona, eta orain dela goita marrurte urte, eta areago, eta atzerago, eta e, bide guztiak jorratu dituzten ba, gure kidek, familiak, eta bar, eta bar, eta bar, ez? Nik iz, iz gutxi esateko, eskertu eta eskertu beharko nukela, pues, nire lagunek hemen herri honetako laguna, maritza eta hainba jende, ba nolabait, bideratu dutela. E, bueno, mosten dugu ikurriñaren prentsa horreko, ikurriñaren aldeko prentxaurrekoa, zeren telefonaren bestaldean pelukaz dokagu gure kronikalaria, eta uste dugu daletxan dagoela. Ala da, opa, pelukaz! Eh, Lucas, ¿nos oyes? Sí, nos oyes. A ver, decíamos que estás dentro del ayuntamiento y no sé, no sé muy bien con quién estás. ¿Nos puedes un poquito describir cuál es la situación? ¿Cómo ves la fiesta desde ahí? Bueno, pues estamos aquí en la casa consistorial. Aquí están los invitados, la comparsa de Caletucas y los dos homenajeados. Hace un calor terrible en la casa consistorial eh, bueno, como la está a reventar, eh, todo lleno de huevos, harina, la habitual. Y tenía a Tolarichipi a uno de los homenajeados, pero lo he perdido en un segundo y lo estoy intentando localizar. Y lo tengo aquí, lo tengo aquí, un segundo. Eh. Tenemos a el aquí, eh, le vamos a preguntar a ver si hay nervios o qué sensaciones tiene previo al chupinazo, muy rápido. Muy bien, estamos muy contentos y tenemos muchísimos nervios. Y bueno, ojalá todo salga bien y disfrutemos de estas fiestas magdalenas a tope. De verdad. Pues estas son las palabras de Iñaki Tolalecipi, homenajeado como director de la coral Landarbacho. Y bueno, hay poco más que contaros. Y, bueno, y eso, que, ya empezamos con, las fallas. Me imagino que habrás salido al balcón y cómo ves la plaza? Eh, pues está rota eh, dentro del consistorio hay varios huevos y bueno, lo habitual. O sea, eh, pero muchísima gente en la plaza y nada, un poco más que contaros la verdad. Vale, va, Pelucas, pues agradecerte también esta colaboración y todas las que has hecho durante el año con nosotros. Está hondo pasa, Jaya, que le vais. Este, Venga, hondo pasa. Venga, yo. not. Egon gara orain dela minutu bat baudaletxe barruan genaukan arranoarekin, pelukasekin eta uste du kanpoan edo iritsi baldima da gutxinez, ba gure beste arranoa dago, non zabiltza? Hemen txe, oan txe, une honetan, e, udaletxeko garkopetan Ba, atope, gizona, zuzen doizut, ba, urtero legez, ez dut jende, bueno, jende pila bat hemen, eh, plazan, eta urtengoa izan behar bazan eh, txupinazo garbila bat, dago garbi bat, Bakarro urterako utzi berko dela, porque hau zikik eri utxa da. <laughs> vale, vale. Eh. <laughs> bueno, bestela, bestela ikusten da eh, alegria dela nagusi, eh? Zendia, zizi, jaja, eta katxun dugu utxa. Gazte gehienak hemen, bueno, jarrez lertzen, Agarren bat ere erori izan da, zetik erriztarako, modukoa do, eta oso giro polita dago. Egiazan behar da, hartupeak da pixkat, hemen babesian daude, igual, adin gehiago duten jendea. <laughs> ba... Oso, oso ondo, bueno, ez dakite, eh, deituko dizugu, haber ordua zehazten dugun, zer du daukazuzuk? Bueno, ba, ni eh, fijatu gonaiz, eh, esango izuet, oain eh, kanpadorretxean ikusten den, ordua, eta eh, zazkileak 6 minuto gutxi 6 minuto vale. falta dira bera txupina zorako, orduan emendikan, emendikan bizpairu minututara berrio ditzen dizugu, bai? Oso ondo. Venga, ba. Gero, bate. Hore, mentxo ya, gure daria, basen gara, ya. Alle Zeit, alle Zeit, alle Zeit, alle zuzenean gaudera hemen zintzilik irratian eta, bueno, ja hemen gutxinez batzuk urbildu gera gure koro ospetsu hori egiteko Ta telefonaren beste aldean, ba, Arranoa, ez da? Opa, Arrano! Iepa, hemen zeno, egan! E, egan! Egan! E. A <laughs> vista de pájaro. A vista de pájaro, bai, egin vista de pájaro, du berda. Eh. Buen pájaro estás hecho. <laughs> Hori ere, bai, ez? Baita, <laughs> baita bueno, ba, ja, zazpiek izateko minutu gutxi falta dira, eta ba, gure arranoak esaten duen bezala, ba, herriko plaza jendez gainezka. A be, a... Gainezka, eta deskribatuko izue, eta orkudo e, eh, uralitziko fatxada, hauten, hauain, e, eh, igazea dute, eh, inizu ikusi duten bezala, bai buru handien, txanti eta maialenen buruak eh, balkoi, balkoi, udaltzeko balkoi da eta jode, letxe, guantxe eroitzen nahi, ura eroitzen gizertzen nahi eta bestela baitare pankarta bat, preso, preso erriko presoen pankarta bat dago, eh, beraien etxera eh, erren dikazioa eta baitare ba dago beste pasatzea da beste pasatzea da barkatu eh, ezberdintasunen e, alde, aldekoa eh bezela ba panorama da laiko igual que yo ellos me han dado pasteleri batena zertik hemen irina zende de irina remozatu da bai da. Eh? Eta bezala, ba, esateko aurten, e, badagoela hemen eh, herrira atea duen pantarta urdin erraldoi bat. Ba, ikusten ari gara herribizi errenteria.net ere daukagu jarria, bai. pixka bat moteldu egiten da irudia, baina bai ernaikoek ez atera dute hor alako irudia hondi bat. Gen goza, ale da jarriko da internetarekin. Ba, egia, ba. Ez pentsa, ze hori galdiri dago, eta sumartxan martxan aizeaz. Así que vamos, a gutxin el guri zaigu, zu ez basara gelditzen txubinaz bat zuzenean ziurtatu da <laughs> bueno, ba, ya ni guztu dut, zen eh, gutxi faltaba da. eh, horretxen, mi guztu bat faltaba ikustea. Banda, eh, honezkeo ja jarrita dago, eh, elizako eskaliretan. Eta, bueno, pixkat, eh, zentenariare kai dago jendea, saltoka, eta, bueno, baina saltoka, eta, bueno, denetik, nire erakutxiko izkizuet, egin dituzen argazki batzuk, eta ikusizute, bueno, zuzterrek egin jorren, eh. Pino. <laughs> eh, eh dagola, burua hondi bat hor, eh, zea, balkoian edo? Eh? Ba, bai. Bulo handi bat eh, omen da bilela hor balkoitikan. Bai. bai. Eh, iru lau atea dia, eh? Mo, Se... Bai momentu enten bakarri, kante izan maialenen burua erruzi ikuste goien, Baina leheno ere, ah, bueno, eta beste bat badago, deabruarena ere zen estimatean ikusten duenek hemen. Gertatana ertzetik ikusten nahi nahi, eta ez dut hola perspektiba osoa. Bai, Amerikan ikusita, hasiera batean pentsatzen nun, eh, buen la cabra jauna zela. Baina, Ke, ba, guapo. Burua, buruagatik, baina. Ah, gua, ah, asko <laughs> guapo, komparatuko duzu. Bueno, oh, ah, asko eh, guapo oh, da burua handia, barkatu, barkatu. Errektifikazione. Itxoin burua handia gara batzen zaituztenean kaletik azuri. Engrabatuta gelitu dela, eh. Esto no, este acabamos de esquizar, Bueno, a ver, se va falta darrena, venga. urruni gaudela. justo, justo. Eh, eh, du. Horratak bintzat, erpende gula da, orduan. Eh, bat eh, falta. eta gara, ez emezortzi minutu kalako atatxera Horeretan emezortzi minutu beranduago Ez, eh, ja, emezortzi hor du lehen agoen Para txun, eh, bai. para txun, para txun, para txun, para txun, para txun, para txun, eh. para txun, para txun, para txun, para txun, para txun, para txun, para txun, para txun, txun, Dale, Carmelo! Ai, arrano alako gubestaldean, ai, arrano, oso baita zan, ai, oez dantzan aizea ja. Ahora no, agarrado dute orrunbait. Eh? Uste du musika, guasa ustea belare. A a a a ber serdio, negosasu. Ibarrañoa. Dice, dice libertza itugula eh. Jo, vale, vale. Eta, que ya Arranok. Oso ondo, oso ondo, Arrano, ba, mila mila esker, eta, bueno, gero ikusten gara zintzilik irratiko txoznan. Bote batera, edo, bueno, ez dakit Arranoek oso ondo, zego, igual gaieta jaten dute hobeto, ez? Kabira, unzeko eh. <laughs> Vale, ba. Venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, izan dugu hemen Katxi garagarro Ah, por cierto Alegría Champaña, champaña Fego ikut handago, mangigo Champaña, Bueno, ba, hoxe Ez daket askoz gehiago kontatuko dugun Parte dugu centenario berri Lo pensamos mm, Bai, bueno, bakarra El decenario, bai. el decenario, ya, ya Oiga, bai. va pentsatzen dugu eta bezala jagurtzen hasiko gara, da. Ba, jagurtzen hasiko gara eta, bueno, igual digo goratu nahiko nuke, pues aurten eh, denboraldi honetan irratiti pasazareten guztiak, e, ba, bueno, kolaboratu dezuen guztiak eta saioa egin dezuten guztia, ba, bueno, zuentzako, denontzako eta, bueno, gurekin ez dauden entzako ja, ba, besarka da handi bat. Bueno,kin ja aurten badakizue txupinazo saioa bereziarekin bukatzen dugula bukatzen dugula denboraldia, baino urrengoan asko ere gehiago eta animatu ere bai, ba zintzilik irratian parte hartzera, badakizute hemen ateak bai. irekita bai. dituzuela, baino batez ere mikroak irekita eta, daude. Eta zintzilagunak egitera baita. Bueno, hor dago gutxosna eta txosna horretan zuen xosia gurean edo bestenako aldameneko txosnetan ere uste mali maituzu ondo torriak izango dira, segero hoiekin ordaintzen ditugu guk hemen argi telefono eta gainontzekoak eta zintzilagunak egitea ere ez oren justu manetan ze igual emango diguzue papera ira vamos a liar se dugu seguro baina bueno gero ja behin pasa ondoren ja deitu edo pasa hemendik herreriatik eta bueno apuntatu Bueno, maten duzuena, irratirako, ba, beti ondo da, es? Que serio, bai. la gente, eh? Ha dito, eh? bai, bai, bai, bai, eta bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Ni, eran gabe. Bueno, Atzo, ondo, ez? txanda. Beti la... izu de Vale, vale, vale. Bueno, esan behar dugu baita ere txoznan baditugula gauza, ez cosa. dugu. la bai, komentatu dugu, gaieta comenta Eta ere, bai, la empanada esa, ez da, eh. eh, la cocina está en funcionamiento en este momento igual os está escuchando y bueno, pues si os quedasteis con las ganas de la empanada, porque yo casi ni la probé. Oye, habrá más. Buenísima, ah, buenísima. empanados, empanadas. Eh. Y luego la tortilla vegana con harina de garbanzo, que bueno, que, sea un poquito sequita. La verdad es que se agradecía y se comía, se comía bien. Eh, de hecho, volaron todos los bocadillos. Y hoy habrá más, habrá más. Oso, habrá más. ba, zentzik ego txondan meganoa, taldamenean ere badago bestelako beste. Eta tongola, eta la tongola, gelditzen da, oia, ba, ja atzo, ja nahi boletos, ja. Ba, baude, ba, baude, bai, ba, bai. noski, euneko laro goita amabosteko, zea, probaitatea daukazute, eh, zerbait eskuratzeko, edo banatzeko, edo paritzeko zure lagunari, edo zure txaiari, ere bai. Seguro oso utila izango dela, tongolan dauden kaza guztia super utilak izaten dira. Noski, Hori, bai. Atzo, ikusia da izan genuen, ba, hainbat CD eta eta adibidez eh, liburuak eta e, eh, kuentos infantiles eta hola, eta gauan <laughs> irakurtzeko era jut baino lehen Egia sanez, ba, primerako saria eh. ora sartu baina aurret, bai. ora sortu sartu aurretik, ez? Oida, oida Era, asemarra dagoan ez du, gola banatu Sari potolo polit eta casa elegante netako parte. Gure marketing eh, estrategia da eta beti geratzen da oberena bukareako A mí que no Asque yo ya ingresa tu arte. A mí que me quedé sin dinero me tocó una cartera. Joder. Ah, y estaría llena encima. <laughs> Entonces no era la senzelite, vamos. Tal <laughs> vez la senzelite está. Por esa regla de tres a nosotros nos tocará una boina. <laughs> bueno. Eta, lehera ipatu ezin bezala, e, ez daudenekin ere bai, ba, bueno, horatuko dugu, inasito, eta ez, ba, justu kuñaren bukaeran agertzen dalako, eta ah, ere, eh, bai, eta ere, gogoratu du bai. Ba, hori, ba, mendikan, ba, bezarkada bat dagoen tokian, eta eta gora madalenak, Guretzak ere bai. Oida, bai. Eta gurtzen dugu ja, ez demoraldia, sezio bat txeringito, noiz bueltatzen gara? Ba, iraian, gorean, Udan eukiko duzu errepikapena, bai. eta lako gauza, bueno, saio hau errepikatuko dugu bihar. Komun erretegi, ordu bat ordu batetan eta sortzitan. Vale. Bai, bueno, eta eh, igual gogoratu gauz, bueno, gogoratu, eh, esan behar dugu gauza bat eta aurrera pen bezala, E, karo, urrengo ikasturtean ja, hogeita mar urte. Urrengo hogeita mar, bai, bai. Urrengo hogeita mar, egin joko, ja. Karo, ordu, eh, hori eh, da. Eta, ba, bueno, ikasturte berezia izango da, seguraski potentea, eta, bueno, ba, gu horretan... E, ba, saiatuko gara, bai, horrela izatea. Bueno, e, komentatzea, azarroak amarrean, zintzilik irratiak antolatuko du zerbait harrian, kontzertuak eta ba, eta adi egon, adi egon horrekin. Mm Horixe. Eta, bueno, besterik gabe jo, ba, bai, hemen jende asko dago, baina ni jende gehiago faltan botatzen dut. Eta... Laura, esan dizugu atzo oh, gauean, goizeko bostetan, txintzirik egotxondan taldamenean, ba. zer den hemen falta diren bai, falta izan zaigu bai, ere bai. musika, falta gitarra ere bai, eta bueno, beste ahots batzuk ez, e, ba, bueno, beste urte batzutan ere izan ditugunak, eta baina, bueno, a ber, espero dugu urren urtean, ba, bueno, beste astelenean erortzea, eh, bata, eta, eta bueno, pues hemen izatea, ba, ba, asko maite zaituzte zuek danak, e, baina, jende gehiago nahi dut hemen orduan, ba. orduan, larun bat ate igandea, eta gero astelenean, larun batean fiesta, igandean fiesta, eta, jode, base, base. Vale, pues orduan aukeratuko du, aizkezin dugu aukeratu hori, esara, eh, oi, oztogun batean igual ondo ongo litzake, baino. Ba, oixe, ba, gurtuko gara, ezak zerbait gehiago, edo, emengo, bate-mate... Esateko, azoko partetikan, zapa, eh, que, que comentar ayer, que... Crónica de nocturna, no hay crónica nocturna. has despertado tarde, ya hemos Crónica diurna Ha estado Miquel de odio aquí. crónica diurna, nocturna. Nocturna, nocturna, nocturna, nocturna. va, va, Era Julen. Bai, bueno, bueno, baina etorri naiz. Oi, oi, oi. Bueno, es que bai, hoy la bai, oso bai, Es que es que ari ere bai, ha mestaldean egon dela, telefonista. Ondo pasa. Hori da. Mira, es que telefonista, ista, ista, ista, ista. Eta, bueno, guk ere bat barran nahi nahi dugula, eta gu txosnagunera jetxuko gara, gure txosna lehenengo apote bat hartuko dugu, eta gero, bueno, bakoitzak ingo du nahi duna, baina, bueno, bai gu, zintzibik irretiko txosnati pasako garela, eta esan bezala, bus urren gurtean... hemen ez da bukatu, norbait bukatu barko du. Bai, eta... Txampaina Urtero bezala, ez, eh? Bai. bueno, vale, vale, bai. ya, Bueno, ¿dónde pasa Jaya? venga. eso no pasa yo, mucho Sin Sin ¿qué tirar. Yo traduzco esto de esta forma. La radio de los colgados. horiek. Uztaiak hogeita bat, txupinazoko saio berezia, arratsa deko bostetan, zintzilik irratian. arratsaldeko bostetatik, ba, sortzia bitarte mentxe egongo gara, zentzerik irratiko ba, urtengo denboraldi hau agurtzen. E, urtero egiten dugun bezala, ba, ba, kolektibo diferentetako ordezkariekin hitz egiten dugu, ba, pixka bat, beraien, bueno, u ikasturtaren edo urtearen balorazio bat egiteko, eta baita ere prestatu duten egitarra guazitzen. Baregu, ez, ba, bai. eh? batxepea berre, ea, eh? urte, noa, enteren aldetik ze kontzertua prestatu dezuen. Komentatu, pixkat, orgoita iruan da, ez, eh? aselenia. Bai, asteleneako prestatu dugu, urtero betxela, kontzertu bat eta hoi. Eta, bueno, urtean, ba, lautalde ongo dia. E, eh, Herri oso antzer, gune ezberdinetan, egin nahi ditu, nahi ditu, bueno, egin goitut, kontzertuak, hogeita izango dela preso eta izlarien egunean, ba, bai, ordu batetan eta izango dela, gero batkari herriko ja herri eh, bertan. Zer laukagu pentsatu da, ba. Bai. jaiata parranda, hombre, eta euskera, jodi dakagu pentsatu, orde goma da beretako. seamos conscientes, ¿no? Que cualquier agresión que le hagan a, cualquier ciudadano o ciudadana, ¿no? Sobre todo a las ciudadanas de este pueblo es responsabilidad de todo el mundo, ¿no? No vale mirar a otro lado. Porque si miras a otro lado, a lo mejor también le están jodiendo a la propiedad, Entonces las fiestas que sea para todo el mundo. Dijo el ingeniero que si hay que llegar primero a toda velocidad. Con impuestos sin dinero, yo destruyo lo que quiero y mi palabra es la ley. Bueno, eta ze, este, ze este plan deduzu, ze este plan etxugu, malnetako, ze, ze inventio jo. Bueno, a su bota, e, gero helduen danborra da atera eta bentsat e, eh, ondo pasa ere eta gero egia zanda parrandatxo bat egin dugu eta nik uste du ja, bueno, itxafero itxafero prez dago eta nik uste du de, eh, daudela bakarrik seinalaren zai osea, momentu batez bestera izango da jaurtik eta ¡Vamos, vamos! ¡Ay, ay, ay, ay! ay. ay kantanarian letra entzutea eta eta eta zea eta unkitzea eh dena bat. Ez da gitarra no bestaldean dagoen bueno, oraindik Bai. A ver, arrano daukago bestaldean, a ver, venga. A ver, nahi bali mazuko, zaiatu gara izpizka, zuzenian, zorego, jartzen. A ver, a ver, a ver. Zaitzen dut, zuzen. ¿Vale? Venga, va, vale. A ver. ¡Buena Magdalena! Oh, ¡Bueno! Este Txupinazoko saio berezia, arratsa deko bostetan. Txipilik